Vážená milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a štúdiovej e, techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami, tentokrát e, s doktorom Jozefom Hrdličkom, ktorého srdečne pozdravujem do Trenčína, predpokladám. Ahoj Joško. Áno, ďakujem pekne, pekný podvečer prajem všetkým. Mirko, ahoj. No hneď e, v úvode môžeš zreferovať, ako si sa predchádzajúce e, dva mesiace mal, lebo e, minule po nejakom, e, neviem ako to dobre nazvať, a to ani nedorozumenie nebolo, pretože tebe naozaj tá správa, ktorú som ti poslal, vôbec neprišla a ja som ju mal zobrazenú v čete a ja neviem, že by sme už boli v nejakej novej totalite a že nás všetkých eh, sledujú, kontrolujú, vymazávajú. Veď eh, máme eh, tú známu kultúru vymazávania. Čiže neviem, čo sa stalo, no ale <laughs> Juro Janušovský no, bol veľmi operatívny, tak mu veľmi pekne ďakujem, že vedel to v krátkom čase e, doriešiť a nahradiť ťa. Takže e, nech sa páči, e, môžeš vysvetliť, čo sa stalo. A... Nie, áno, ja k, tomuto, ja k tomuto tiež, Mirko, musím povedať, že, že sa teda ospravedlňujem aj našim poslucháčom, že nejak to, nejak to tá moja účasť tejto relácii, ktorú si vždy veľmi vážim a dá sa povedať, že sa na ňu vždy teším, že nejak tak e, vypadla. Ja sa priznam, že ja som nejak tak kalkuloval milne, že až o týždeň e, mám ja byť účastníkom tejto relácie, ale, ale mimo toho takisto nerozumiem, nerozumiem teda, že tá, e, že tá naša komunikácia, jak si, jak si nezafungovala, teda nedokázali sme sa nedokázali sme sa dohodnúť na, na potvrdení mojej účasti. Takže ešte raz sa ospravedlňujem, určite to nebol z mojej strany žiadny zámer, ale zrejme nejak to, nejak to zaskratovalo v tej, tej súčasnej komunikácii. No ale na Marko toho, tej otázky, ktorú si po, povedal, že či, či tu funguje nejaká nová totalita, no tak žiaľ, ja musím povedať, že som, som o tom presvedčený, že žijeme v špecificky totalitnom období, a ktoré, ktoré sa prejavuje jednoznačne blokovaním blokovaním iných názorov, ako sú tie liberálne, ako sú tie progresívne. E, sme svedkami ako bežní ľudia, ktorí majú nejaký svoj názor toho, že ako náhle prejavíme ten názor, ktorý je odlišný, ako je ten, ten progresívny, ako je ten prozápadný, tak sme už je to aj smiešne, označovaný za dezolátov a, a rusofilov a propagátorov Kremla a neviem čo, neviem čo všetko. Naozaj nejaká, nejaká tá forma veľmi sofistikovanej totality tu funguje a myslím si, že už je veľmi ťažko hovoriť aj v našich podmienkach európskych, ale aj v podmienkach slovenských o tom, že, že tu funguje nejaká, nejaká sloboda názoru, nejaká, nejaká, nejaká eh, demokracia a prejavenie toho demokratického názoru. A neodpustím si, neodpustím si teda, keď sme sa tak trošku zamotali do tejto témy okolo novej totality, eh, neslobode a aj porušovaní akýchsi, akýchsi práv na svoj vlastný názor, tak musím, musím aj tu uviezť, že aj voči komunistickej strane je vedené vedené trestné oznámenie za údajné propagovanie zločineckého komunistického režimu a podobne. Takže e, aj my ako strana, aj e, niektorí členovia takého úzkeho vedenia strany čelíme momentálne obvineniu, uvidíme. Takže toto ale nechcem samozrejme rozoberať, to spomínam len preto, že aj toto je prejav, prejav akejsi, akejsi novodobej totality a potlačania, potlačania myslím si, že môžem povedať skutočne demokratických, demokratický názorov. A k tomu ešte, tomu ešte spomeniem, to si myslím, že eh, mnohým poslucháčom aj takáto nejaká informácia ušla, ale napríklad aj v Českej republike poslanecká snemovňa schválila novelu trestného zákona, ktorá je naozaj priamým útokom, v tomto prípade na komunistickú stranu Čiek a Moravy a obával sa, že, že môže ten proces smerovať aj k zákazu e, komunistickej strany Čiek a Moravy. A zrejme je to dané nielen s vývojom tej medzinárodnej situácie, ale aj určite aj je to dané aj tým, že e, Katka Konečná ako, ako predsednička komunistickej strany Čieha Moravy a líderka e, politického hnutia stačilo a práve toto politické hnutie stačilo, atakuje naozaj veľmi zaujímavé, zaujímavé čísla v preferenciách politických strán a môže byť po najbližších parlamentných voľbách Českej republike naozaj jazyčkom na váhach a akýmsi rozhodujúcim e, politickým prvkom pri zostavovaní budúcej vládnej koalície, tak zrejme aj s týmto súvisia tie, tie ataky E, voči, voči tomuto, myslím si, že veľmi významnému e, politickému spojenectvu v podobe hnutia, hnutia stačilo. No a do tretice ešte dodám, e, takisto si myslím, že to, to naši poslucháči, jak si opomenuli alebo nemali nejak tak extra kde, kde zaregistrovať, tak aj v samotnom Európskom parlamente je momentálne iniciatíva, myslím, že piatich, piatich poslancov za Európsku ľudovú stranu, ktorí navrhujú absolútny zákaz používania symbolov Sovietskeho zväzu, symbolov socializmu, na pamätníkoch, pomníkoch. A toto je naozaj priamy, priamy útok na, na dejiny, na historickú pravdu a, a v tomto prípade aj snaha e, nielen desovietizovať, ale aj dekomunizovať celý ten, hlavne, hlavne stredoevropský, ale aj západoevropský priestor, kde sa nachádzajú mnohé pamätníky. Takže toto, toto som sa možno trošku rozbehol, možno som to niekde e, tie tvoje konštatovania rozviedol do také väčšej hĺbky, ale naozaj e, veľa vecí nasvedčuje tomu, že už dávno, dávno nežijeme v slobodnom, v slobodnom svete. Tá cenzúra, je na dennom poriadku. E, a tu už nedochádza len k upieraniu e, vyjadrenia nejakého toho alternatívneho názoru, ale aj e, k nejakým si formám zastrašovania alebo zosmiešňovania nositeľov iných myšlienok, iných názorov, ako sú tie, tie liberálne, tie pro, prozápadné a podobne. Takže žiaľ, po, koľko po 35 rokoch sa aj slovenská spoločnosť dostala do, do do obdobia, kedy funguje e, veľmi sofistikovaná forma novej modernej totality. No Joško, ale e, predpokladám, že vieš, že každých 40 e, rokov sa spravidla spoločenský systém mení, tak predpokladám, že do toho roku 2030, tak už tento liberálny kapitalizmus nebudeme mať ale e, to je len také e, zbožné prianie e, z mojej strany. Oveľa zaujímavejšia a zásadnejšia je situácia v Európskom parlamente, kde sa Fico bolševik Maroš Ševčovič odvoláva a takisto aj hrabienka Ursula von der Leyenová. Milan Uhrika pred týždňom nahral jedno také video, kde povedal nasledovné. Dokázali sme to. Koniec Lénovej sa nezadržateľne blíži a už budúci štvrtok bude čeliť táto striga, ktorá ničí Európu odvolávaniu. Vďaka spolupráci našej frakcie Európy suverených národov a frakcii patriotov bude budúci štvrtok hlasovanie o vyslovení nervovory Lénovej a Ševčovičovi kvôli tej neschopnosti, ktorú v celej Európskej únii predvádzajú. Hlavným dôvodom na odvolanie má byť samozrejme ten korupčný megaškandál za 30 miliard eur prostredníctvom ktorého nakupovala cez SMS-ky vakcíny priamo od Pfizeru. Myslím, že už mnohí chápeme, prečo chceli COVID naťahovať tak dlho. Ďalšími dôvodmi na odvolávanie Lénovej je samozrejme to, že svojou neschopnou politikou imigrácie, politikou duhovej agendy a nezmyselného Green Dealu ničí naozaj celú Európu. Lenová je tak neschopná, že po jej odvolaní volajú už aj dokonca bývalí eurokomisári, ako napríklad pán Barnier, ktorý bol aj vyjednávačom pri odchode Veľkej Británie z Európskej únie a ktorý bol aj rešpektovaný dokonca mainstreamovými médiami, ktorí sa už na to nemôžu pozrať a úplne otvorene hovoria, že Európska únia sa pod vedením Lénovej mení na jednu veľkú, nechutnú totalitu. Totalitu, ktorá chce potlačiť akýkoľvek iný názor, o čom mimochodom svedčí aj to, že práve v čase iniciatívy tohto odvolávania sa proti hnutiu republika, proti Uhrikovi a Mazurekovi spustila v slovenských masmédiách neskutočná antikampaň, keď progresívci zmobilizovali svoje sorošovské mimovládky a svoje mainstreamové médiá, svoje s prepáčením hovnomety, aby na nás nakydali čo najviac špiny. Priatelia, práve o to ide, že sme dosiahli historický úspech. Historicky sa aj vďaka podpisom Uhrika a Mazurka ide hlasovať o vyslovení nedôvere Uršule von der Leyenovej. A to je to, čo tých mediálnych prestitútov a progresívcov najviac štve. Takže držte s nami a jedného dňa tú Leyenovú a progresívcov z čela Európy, z Bruselu vyženieme a konečne vrátime aj Európe zdravý rozum. Takže to bolo spred týždňa. Teraz mám tu trochu dlhšiu ukážku E, toto je e, z dnes český komentátor, a e, bývalý pracovník na ministerstve zahraničných vecí a na rôznych ambasádach. Roman Kirš tak komentoval to, čo sa deje momentálne v Európskom parlamente a celkom pikantne. Možnosť podívat se opět do Evropského parlamentu. Je to zřejmě nějaká rozprava k tomu, předehra k tomu pokusu o odstranění Uršuly von der Leyenové, což má být ve čtvrtek údajně. Podívejte se, zveřejněno před třemi hodinami Van India News. Jo? A no jednou, podívejte se, najednou tady bojové řeči, najednou to všichni vidí, tu hrůzu, že? tu hrůzovládu Uršuly von der Leyenové, ty podvody miliardové, že? Najednou to všichni vidí. Předtím všichni drželi hubu. Jo? A když někdo s něčím přišel, tak ho normálně užvali takzvaně. Jo? Přesně jako s tím Green Dealem podělaným, že? Jakmile si někdo dovolil něco říct proti Green Dealu, tak byl takzvaně užván. Ono jednou to všichni odsuzujou, že? Tak to je prosím Evropská unie, jo? Abyste věděli. Podívejme se na titule. 35 miliard euro přes SMSky. Uršula von der Lajenová čelí ohni uvnitř Evropské unie kvůli tomu, té tajné vakcínové dohodě s Pfizerem. Jo, s firmou, která je, vyrábí ty vakcíny. No, je, je to pikantní, no, opravdu je to pikantní, přátelé. Tak si to můžeme pustit. 35 miliard eur veřejných peněz, eh, jo, tak vlastně bylo dohodnuto nějakým způsobem eh, přes sms ještě k tomu soukromou. Tak tady teď se dostal do ohniska pozornosti ten tajný, ta tajná dohoda s Pfizerem Uršulí von der Leyenové. Víte, tak 35 miliard euro sjednáno SMS-kou a SMS. Sans appel d'offres. Bez výzvy k eh, uskutečnění tendru, žádné tendry, tedy žádná transparentnost. A tady to je francouzský poslanec Europarlamentu, tady hází bombu. Náhle, víte. Sans mandat. Sans bez mandátu, bez transparentnosti. Transparence. La Cour de justice de l'Union Dokonce v době, kdy Evropský soudní e, eh, důr, že? Potvrdil, že jste jednala naprosto sama, samostatně. Takže tady jsou teď výzvy pro rezignaci Uršuly. Eh, veřejné peníze byly obchodovány textovými SMS-kami. Jednala jste sama mimo jakékoliv demokratické rámce, tato chyba není vaší jedinou chybou. Ono jednou vidíte potlesk. Tak eh, Pfizer Gate, to je tedy, oni tomu říkají, jak podobně jako byla ta, ten americký skandál, víte, Watergate, to bylo odposlouchávání konkurenční strany, že v předvolebním boji, které prasklo a na základě toho musel odstoupit americký prezident, tak tomu říkají Pfizer-gate, tak není úřednická chyba. Je to zneužití moci. 35 miliard eur veřejných peněz jo, bylo sjednáno vlastně SMS-kou, ještě k tomu soukromu. Bez výzvy k tendru, k účasti v tendru. Sans appel d'offres, sans mandat. Bez mandátu. Sans transparence. Bez transparentnosti. La Cour de justice de l'Union la Dokonce v době, kdy Evropský soudní dvůr firmé, vous avez agi seul. potvrdil, že jste jednala samostatně. L en dehors de tout cadre démocratique. Mimo jakou, jako, jakýkoliv demokratický rámec. Cette faute n'est pas seulement la vôtre. A to není vaše jediná chyba. Vidíte, to je najednou, vidíte. Ne, tak ne, nepoblili byste se jo, z této organizace. Jo, se tady tutlalo, přeci nikdo se nebyl schopen ji dostat na kobylku, že jo, a najednou, vidíte, no jo, ale tak naše vzdělávací prostředky zůstávají věrné, tady ty podvodníci, ty čarodejníci, tady v tom růžovém, že já myslím, že ji neodvolají. Máme tam osvědčené páky, že jo, Vondra, Dechovský, Gregorová, tak ty zase podržej. No a e, tuto skončím, e, lebo to je e, relatívne dlhá ukážka a máme relatívne málo času. Joško, ako ty sa díváš e, na e, tento celý proces, ak to môžeme nazvať e, tým amerikanizmom impeachment znamená odvolávanie e, čelného predstaviteľa e, štátu, či už e, prezidenta, alebo v tomto prípade šéfa exekutívy, ak to môžeme vôbec ako Európsku ano. komisiu tak nazvať. Pretože, ja neviem, Európska únia to je nejaký nesúrodý zlepenec podvodom dostaných štátov a nejakými nadnárodnými korporáciami. Existuje veľké množstvo zvukových nahrávok a nemáme to čas prehrávať a rozoberať. My sme vstúpili do Európskej únie pod vodom a vyjadrili sa o, o tom. Čelní predstavitelia, ktorí v tom čase boli a závažní minister vnútra a momentálne obrany či vojny Robert Kaliňák, potom Robert Fico, ex-prezident Ivan Gašparovič, e, potom viacerí e, kandidáti e, na post prezidenta. Takže veľké množstvo ľudí o tom vie. A ten najzásadnejší problém, že v prípade, referenda, ktoré sa koná na základe uznesenia Národnej rady, tak e, si to títo vládni pajaci e, urobili e, takým spôsobom koaličný, že v podstate tam neexistuje nejaká ľudová kontrola, ktorá by zabezpečila, že do okrskových komisí sa dostanú iní ako stranickí eh, nominanti na miesta okrskárov, pretože podľa toho pravidla, aké je uvedené v zákone o referende a takisto v zákone o voľbách, to je zákon 180 z roku 2014, pripomenie, že v tomto čase mali Fico-bolševici neobmedzenú moc, mali 83 mandátov v parlamente a ako povedal Paľo Paška, vyhraj voľby a môže všetko a oni naozaj robili všetko. Zrušili ústrednú volebnú komisiu, zaviedli štátnu volebnú komisiu, referendum ešte viac nefunkčnili ako bolo a momentálne je situácia taká, že ktokoľvek nech urobí akékoľvek referendum, tak si prezident ako neobmedzený e, vládca Slovenska môže urobiť čokoľvek, dokonca aj keď e, sľuboval či prisahal na ústavu, že e, bude brániť demokratické hodnoty a bude konať rigorózne v zmysle ústavy a platnej legislatívy, tak si dovolil urobiť to, že v podstate odmietol vypísať referendum, hoci e, podľa článku 102 e, odsek 1 písmeno E, tak prezident vypisuje referendum. Tam nie je žiadna benevolencia ohľadom toho, že e, či sa mu chce a či mu to politicky vyhovuje, jednoducho vypisuje referendum. A keď ho vypísať nechce, má druhú možnosť podľa článku 95 odsek 2 ústavy, že obráti sa v danej veci na ústavný súd. Veď pamätáme sa, niekedy to bolo okolo roku 2000-2001, tak sa bojovalo o to, že e, v tom čase Šuster e, ako prezident Slovenskej republiky, tým myslím Rudolfa Šustera, v teraz požehnanom veku blížiacom sa k stovke, tak on e, mal obrovské problémy. Dokonca niektorí hovorili, že ho chceli zlikvidovať jeho odporcovia. Nakoniec neveril ani slovenskému zdravotníctvu a život mu zachraňovali v jeho známi lekári v Rakúsku. Ale e, to je taký e, krátky historický úvod. Vrátime sa k tomu, e, čo je dôležité ako ty sa dívaš na túto situáciu, že Maroševčovič a takisto Ursula von der Leyenová, hrabienka po manželovi, ktorého si zobrala, ináč a vzdelaním ginekologička, tak asi viete, že v čom sa vyzna. No, poď na to. <laughs> pekne, pekne si to uviedol, ako, ako častokrát. No, problém okolo, okolo tejto kauzy uh, Uršuli van der Leyenovej uh, prvom rade chcem zdôrazniť, že, že som rád, že, že aj prostredníctvom slobodného vysielača e, sa táto téma dostáva nejakým si spôsobom medzi ľudí. E, keď som aj ja získal, získal informácie o, o, o tomto netransparentnom a naozaj lúpežnom konaní, Eh, súčasnej šéfky Európskej komisie, tak schválne som sledoval, eh, ak, ak, ako budú eh, hlavne tie majstremové médiá venovať tejto problematike pozor. A zrejme mi potvrdíš, Mirko, že, že veľmi málo, veľmi málo sa aj v tom našom slovenskom mediálnom priestore hovorí o tomto, o tomto veľmi vážnom probléme. A nie len, že probléme, ale záležitosti, ktorá E, zase demaskuje a odhaluje skutočnú e, tvár nielen súčasnej šéfky Európskej komisie von der Leyenovej, ale, ale zároveň samotnú podstatu, samotnú podstatu e, Európskej únie a vôbec všetkých tých európskych štruktúr, ktoré, ktoré tu sú. Osobne si však myslím, že, že nedôjde k odvolaniu súčasnej Eh, šéfky eh, Európskej komisie, pretože, pretože ako vieme, je predstaviteľkou naozaj veľmi silného, toho najsilnejšieho prúdu v rámci, v rámci Európskeho parlamentu, v rámci európskych štruktúr. A konec koncov myslím, že to tak trošku aj cíti eh, Milan, Milan Uhrí, ktorý, ktorý povedal, aj v tej dokrutke to bolo počuť, že verím, že jedného dňa sa Uršuli van der Leyenovej zbavíme. E, žiaľ, ale aj toto, pokiaľ, pokiaľ európsky poslanci podržia e, takúto človeku v tak e, významnej funkcii v rámci, v rámci, Európskej, v rámci Európskej únie, tak je to len, je to len dôkaz naozaj, e, dôkaz proste politikárčenia, Eh, dôkaz toho, že eh, tá demokracia je na veľmi výraznom ústupe v rámci, v rámci štruktúr Európskej únie a naozaj, že zelenú dostáva a nielen, že dostáva, dlhodobo, dlhodobo e, proste Európska únia slúži naozaj nadnárodným korporáciám a i rôznym politickým figurkám, figurkám a, a poskokom. A toto, sa, toto isté sa týka aj samozrejme Maroša Ševčoviča, ktorý si myslím, že nie raz, e, a to poviem veľmi otvorene, preukázal, preukázal, že naozaj častokrát koná v rozpore so záujmami e, krajiny, ktorá ho ktorá ho nominovala. A aj v tejto relácii sme sa aj v minulosti vyjadrili a vyjadrili sme, eh, ja neviem ako to povedať, nejaké rozčúlenie, že vôbec eh, Robert Fico alebo súčasná vládna koalícia nominovala za komisára práve Maroša, Maroša Ševčoviča. Takže v globále len to chcem zdôrazniť, že táto kauza naozaj 30 miliard eur eh, preukazuje, preukazuje, preukazuje to, akými mechanizmami funguje Európska únia, dokazuje to aj to, o čom bolo E, to očkovanie e, proti COVID-19, teda že išlo naozaj e, o dohadzovanie kšeftov farmaceutickým, farmaceutickým spoločnosťam. A ešte raz teraz zdôrazňujem, len to potvrdzuje e, ten charakter Európskej únie, ktorý, ktorý má. A ty si tu použil e, niekoľ, niekoľko takých, takých pomenovaní, že je to Európska únia, teda že je zlepenec, že je to e, nejaký, nejaký nástroj nadnárodných korporácií. No ja to poviem veľmi zjednodušene. Ja osobne žiaľ v súčasnosti Európsku úniu vnímam, vnímam ako, ako dosiahnutie cieľa, o ktorom o ktorých v minulosti usiloval eh, aj Adolf Hitler. Akurát s tým rozdielom, že on sa tento ciele, teda podmanenie si Európy, vrátanie Ruska, Ruska v tom období alebo Sovietskeho zväzu, podmanenie si vojenský a dnes eh, dochádza naozaj podmaňovanie si a zotročovanie národov Európy e, ekonomickými prostriedkami a samozrejme rôznymi prostriedkami mediálnej manipulácie eh, a využívania rôznych foriem psychologických, psychologických, psychologických vojen. A toho sme, toho sme dnes, toho sme dnes, eh, dnes súčasťou. Ja možno trošku, trošku uletím, eh, ale v rámci tohoto kontextu, v tom, čo sme hovorili, si, si sám Miroslav vyjadril taký, taký názor, že každých 40 rokov sa mení systém takto nejak tak v tej histórii, keď to trošku zjednodušíme, eh, fungovalo a, a možno, že funguje. Eh, tak tu chcem vás zdôrazniť, že naozaj, naozaj ten liberálny kapitalizmus, eh, ten globalizmus, ktorý sa tu začal v tých 90. rokoch naprieč Európou nejakým systémom, a nie len Európou, vôbec cez celý ten svet valiť, tak myslím si, že naozaj žijeme v takomto prechode, v tom prechodnom období, a konec koncov opäť odbočím, ak, ak aj posluchači sledovali, tak nedávno bolo e, zase zasadnutie krajín BRICS, kde e, konkrétne Putin povedal, že končí doba toho liberálneho globalizmu a, e, a prichádza, prichádza éra, e, prichádza éra e, No Joško, e, na rovinu sa ťa spýtam, ty si postrehol, že čo povedal Donald Trump, že kto sa opováži ešte e, požiadať o členstvo v spoločenstve ekonomickom BRICS, tak na toho okamžite uvali 30-percentné e, cla a môžu byť aj 300? Áno, samozrejme, samozrejme som toto, e, toto registroval a mňa, mňa, osobne, mňa osobne to neprekvapuje, ale aby som teda dokončil, dokončil tú myšlenku para, parafrazoval toho Trumpa, že, a zdôrazňovali sme to už aj my viackrát v našich predošlých reláciách pri viacerých tých zahranično-politických témach. E, a teda ja osobne sa stotožňujem z toho politického hľadiska s tým, čo ten Putin povedal, že končí tá doba jednopolárneho sveta a prichádza svet multipolárny. No a teraz, teraz e, vo, vzťahu k tomu, vo vzťahu k tomu Trumpovi a opäť ak si spomenieš aj ty, Mirko, a aj naši poslucháči, takisto v jednej z našich relácií, ktoré sme sa venovali eh, tak trochu aj prezidentským voľbám a teda víťazstva, víťazstvu Donalda Trumpa v týchto voľbách, kde, kde som zdôrazňoval, že ani Donalda Trumpa nie je možné si idealizovať a považovať teda to jeho víťazstvo za, za také, ktoré, ktoré nejak zmierni ten, tie turbulencie e, na tej medzinárodno-politickej aréne, že zmierni e, tie turbulencie vo vzťahu e, k Ruskej federácii a podobne. No ja osobne som aj v tom období sa vyjadroval v tom, že naozaj Donald Trump je nevyspytateľný. Je nevyspytateľný, je to obchodník, je to biznismen, áno, je to konzervatívec, v porovnaní s predstaviteľmi e, krajín Európskej únie a samotnej Európskej únie ako takej. A určite, že má, má v sebe istú, no je to čechizmus, ale použijem ho, istú zášť, Eh, voči, voči lídrom eh, Francúzska, možno Nemecka eh, a, a voči, voči lídrom Európskej únie. Na strane druhej im určite nedokáže odpustiť a zabudnúť to, že títo, títo euroatlanticky orientovaní lídry sa stávali ešte počas kandidatúry Donalda Trumpa proti nemu samotnému a, a podporovali či už, či už Joe, Joe Bidena alebo alebo, alebo Kamalu, Kamalu Harisovu. Čiže určite, že nie je tu nejaká, podľa môjho názoru, nejaká, nejaká extra súhra a nie sú tie vzťahy ideálne medzi Spojenými štátmi a tým kolektívnym európskym západom. No na strane druhej, na strane druhej ten Donald Trump hrá veľmi významnú šachovú figurku naprieč celým, celým svetom vo vzťahu k Európskej únii, vo vzťahu k Rusku, vo vzťahu k Ukrajinám predného, predného východu, ale ako si aj spomenul, samozrejme vo vzťahu k Ukrajinám BRICSu, pretože treba si uvedomiť, že e, krajiny BRICS, ktorým dá sa povedať, ktoré, ktoré sú vedené e, v tomto prípade Ruskom, Čínom, ale samozrejme tými ďalšími významnými svetovými ekonomikami e, v rámci tých medzinárodno-politických a ekonomických vzťahov e, predkladajú, ale začínajú predkladať, začínajú formulovať veľmi významnú, veľmi významnú e, alternatívu voči, voči americkému doláru, voči tomu americkému, americkému e, liberalizmu a vôbec voči tomu liberálnemu a neoliberálnemu spôsobu myslenia, e, ale aj, aj konania a konania a žitia. Čiže je úplne prirodzené a je jasné, že Donald Trump e, sa bude snažiť udržať takéto významné, minimálne ekonomické, ale aj to mocenské postavenie Spojených štátov amerických. Treba si uvedomiť, že naozaj ten BRICS e, sa, je, to, je to vlastne vytváranie tej alternatívy. A to je práve to, čo som už, čo som už zdôraznila, na čo apeloval práve, práve spomínaný prezident Ruska Putin, keď povedal, že končí doba jednopolárneho sveta, to znamená jednopolárneho zmysle toho, že tým svetovým hegemonom boli práve Spojené štáty americké a treba takisto dodať, že je úplne jedno, či tam bol Biden, alebo tam bol v minulosti pred Bidenom Trump a je tam Trump opäť. E, aj Trump v, v tom období predošlého prezidentského mandátu realizoval a naplňoval, aj keď svojským spôsobom, túto politiku jednopolárneho, jednopolárneho sveta. No a práve krajiny BRICSu to je Rusko, to je Čína, India, ale teda aj tie ďalšie ekonomické centra hlásajú tú multipolaritu, ktorá spočíva E, naozaj v serióznej, vzájomne výhodnej spolupráci všetkých krajín sveta, de facto, ktoré majú, ktoré majú o to záujem. Čiže nie akýsi diktát jedného hegemona, ale snaha, a samozrejme Teraz nechcem vyznieť ani ja naivne, preto zdôrazňujem to slovo snaha. Snaha o presadenie tých vzájomne výhodných, vzájomne prospešných ekonomických, hospodárskych, kultúrnych a možno aj vojenských obranných vzťahov medzi krajinami, e, krajinami, krajinami napríklad celou planetou od severu na juh, e, od západu, od západu na východ. Čiže nedívme sa my, že dnes ten Donald Trump razí takúto politiku voči krajinám BRICS. Ja takisto využijem, keď, keď e, sme e, keď sa bavíme o, o tejto politike a teda aj nejakým si spôsobom definujeme politiku samotného prezidenta Trumpa, prezidenta Spojených štátov, tak chcem len zdôrazniť, že, a to opäť možno mnohí posluchači nevedia, že je to prezident Donald Trump, ktorý, a to sú také zaujímavé veci, ktorý, um, eh, respektíve poviem to inak, keď končil Joe Biden svoj, svoj prezidentský mandát, tak vyradil Kubu zo zoznamu e, zločineckých organizácií, zločineckých teroristických štátov. E, krátko po zvolení prezident, za, za prezidenta Trumpa, tak prezident Trump opäť prinavrátil Kubu na tento, na tento zoznam teroristických štátov, čo je veľmi vážna vec, a nielen z hľadiska ekonomického vo vzťahu ku Kube. No a teraz sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Spojené štáty okupujú rôzne e, miesta na svete, e, sprivatizovali si okrem a podotýkam nelegálne, od Aliašky až po Guantanamo e, všetko, na čo mali záujem. Trump dokonca mal záujem aj o Grónsko, chcel pripojiť Kanadu ku Spojeným štátom a teraz si vypočujeme to, čo je najdôležitejšie, ako a bývalý e, špion námornej pechoty Scott Ritter hodnotí Trumpa. A toto je fakt sila. Trativě, kteří jsou proti neokonzervativcům. Mluvím o, víš, J.D. Vanceovi, mluvím o RFK, mluvím o Tulsi Gabardové a dalších, kteří alespoň možná žou mít jiný názor než ten stejný brak, který nám byl podáván v minulosti. Dáváš mu za to kredit? Dávám mu kredit za to, že umožnil dialog mezi Ruskem a Spojenými státy, a dávám mu kredit za to, že postavil tým, který má alespoň některé součásti stroje schopného jednat s Ruskem zodpovědně a s respektem. Ale ten stejný stroj zahrnuje Marca Rubia, který nenávidí Rusko. Ten stejný stroj zahrnuje Scotta Bessona, který o Rusku nic neví, ale nenávidí ho. Ten stejný stroj zahrnuje Keitha Kelloga, který nenávidí Rusko. Takže víš, to dobré v rámci Trumpovy administrativy je vyváženo tím špatným a na konci zůstává Donald Trump. A to je nakonec ta klíčová otázka. Co vlastně Donald Trump chce? A nechci být příliš tvrdý vůči americkému prezidentovi. Dal se mu 100 dnů na to, aby se osvědčil. Selhal. Řeknu tohle. O Rusku je nevědomý, jak jen den může být dlouhý. Lže ovšem. Je to narcista, který se rád prezentuje a staví do role řešitele problémů, přičemž právě jeho nevědomost vede k těm problémům, které se údajně snaží řešit. Donald Trump by udělal líp, kdyby zmlkl, sedl si a nechal někoho jiného jednat s Rusy. S jasnými instrukcemi, co Donald Trump vlastně chce dosáhnout. Zeptej se sám sebe. Odstoupil Donald Trump od americké politiky usilující o strategickou porážku Ruska? Neodstoupil. Donald Trump dál dodává zbraně Ukrajině. Donald Trump dál mluví o sankcích proti Rusku. Tohle je muž, který pokračuje a rozšiřuje právě ty politiky, které původně vedly ke konfliktu na Ukrajině. Takže v tomto momentu je Donald Trump problém neřešení. Tak hele, někteří říkají tohle. Říkají, že ve skutečnosti to, co Donald Trump dělá, je, že nechává projít zbraně, které schválila Bidenova administrativa, aby se to dokončilo. A až budou tyhle, hádám, várky zbraní vyčerpané, tak už prý žádné další nepovolí. Věříš tomu? Víš co, já ti něco řeknu. Kdyby Donald Trump někdy přijel do Ruska a já byl Vladimir Putin, Svolal bych manželky, dcery, sestry, syny, bratry, každého Rusa, který zel kvůli téhle poslední várce zbraní. Donald Trump je pokrytec, jestli tohle dělá, protože tohle je muž, který říká, nechci, aby lidé umírali. Tisíce umírají. Musíme zabít to zabíjení. Tak proč potom podporuješ to zabíjení? Jedna věc je, když Ukrajinci bojují proti Rusům. Jako americký prezident můžeš říct, já za to nenesu odpovědnost. Ale když poskytuješ Ukrajině nástroje, díky kterým mohou Rusy zabíjet, tak si stoupni před příbuzné těch, co zemřeli kvůli americkým zbraním a řekni jim, já jsem jen dělal co. Je to pokrytec. Tohle je problém s Donaldem Trumpem. V jeho logice a politice není žádná konzistence. A, takže o, e, toľko Scott a Joškom, teraz a, e, môžeš a, e, dokončiť, lebo celkom dobre si mi nahral na toho Trumpa. Nech sa páči. Áno, áno, som, som rád, že si to takýmto spôsobom doplnil. No ja som chcel teda rozviesť len tú myšlienku, že aký v skutočnosti je aj ten Donald Trump a, a cez, cez tieto konkrétnosti ho treba sa snažiť nejakým si spôsobom pochopiť. Teda ani tak nie jeho, ako tú jeho politiku. Teda ešte raz zdôrazňujem, Joe Biden, keď končil vo výkone, funk, teda vo výkone toho prezidentského mandátu, tak vyradil e, Kubu kde teda mimochodom ešte raz dôrazním vládne komunistická strana Kuby, vyradil Kubu z terorist, zo zoznamu teroristických štátov. E, jedna z prvých vecí, ktorú, ktorú Donald Trump urobil po svojom znovu zvolení za prezidenta, e, Kubu na tento zoznam vrátil. A ešte raz, toto má veľmi vážne nielen ekonomické dôsledky na samotnú Kubu. A niekoľko dní je stará informácia, e, v ktorej, o ktorej, ktorej sa hovorí, že Donald Trump e, ešte nepremyslel tú formu, ale deklaroval, že má záujem vyvinúť takú sankčnú alebo neviem akú politiku voči Kube, aby zlikvidoval jej cestovný ruch. No a tu chcem zdôrazniť, že treba si uvedomiť, že tá Kuba je ostrovný štát, ktorá pôsobí dlhé desaťročia pod ekonomickým embargom, hlavne Spojených štátov amerických, ktoré ekonomika v posledných rokoch je založená predovšetkým na rozvoji cestovného ruchu. Čiže pokiaľ by sa takéto niečo e, americkému prezidentovi podarilo vyvinúť nejaký tlak, ktorý, ktorý e, bude, bude atakovať e, tie snahy rozvoja cestovného ruchu na Kube, tak tá krajina už doteraz má vážne problémy, ale bude mať tie problémy fatálne. To... No a teraz sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Keď si spomenieš ako historik, tak v roku 1962 tak bola tzv. karibská kríza. Vtedy sovietský zväz doviezol rakety stredného a dlhého doletu, ktoré boli schopné ktorékoľvek mesto v Spojených štátoch zničiť a dokonca Pentagón a všetky tie ich v bralách zakopané E, všelijaké bunkre a e, riadiace e, strediska. Čiže moja otázka smeruje k tomu, to si fakt myslí, že Trump pošle tam námornú pechotu a americké námorníctvo a obklúčia Kubu, aby sa tam žiaden turista nedostal a budú zostreľovať civilné lietadla ruské, čínske a kohokoľvek indické, alebo je ten Trump úplný idiot a pláca nezmysly? Áno, toto, toto sú veľmi správne pozva, poznámky z tvojej strany. Ja sa nedokážem definovať a myslím si, že v tejto chvíli to nevie ani Donald, pra, Donald Trump, ako by urobil to, aby tú Kubu e, izoloval od rozvoja toho cestovného ruchu. Ale tu chcem skôr zdôrazniť len to, že takéto niečo, niečo deklaruje a keď takéto niečo deklaruje, tak to poukazuje poukazuje práve na to, že e, aká, ak, aký je to politik, aká je to, aká je to osobnosť. A keď spomínam tú Kubu, tak ja sa netajím tým, že mám veľmi dobrý eh, aktívny priateľský vzťah eh, s veľvyslancom Kubanskej republiky tu u nás na Slovensku, v Bratislave. A veľmi ma šokovalo, priznám sa, veľmi ma šokovalo, keď som s ním mal raz rozhovor ešte pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických, teraz tými poslednými, keď e, mi tlmočil kubanský veľvyslanec názor, že Kuba by si želala radšej zvolenie Trumpa alebo Harrisove, eh, pardon, radšej zvolila, eh, želala zvolenie za prezidenta Biden, Joe Bidena alebo eh, tú Kamalu Harrisovu, ktorá nakoniec kandidovala, skôr ako, ako Donalda Trumpa. A priznám sa, že v tom období eh, ma to dosť, dosť zaskočilo a dosť prekvapilo, pretože aj keď samozrejme som si nikdy nerobil ilúzii ani o jednom, ani o druhom e, z tých kandidátov na prezidenta Spojených štátov amerických, ale predsa len, e, predsa len som predpokladal, že ten Trump je pre riešenie mnohých tých medzinárodných e, problémov, bezpečnostných problémov priateľnejší. Ale naozaj sa ukazuje, že je to veľmi nevyspytateľný človek, ako samotný Scott Ritter hovorí, je to, je to narcista, je to, je to populista, Eh, ale, ale zároveň je svojím spôsobom, aj keď niekedy sa zdá, že jedna primitívne eh, nepremyslenie, a to asi aj jedna, ale na druhej strane, na druhej strane sa zdá, ako keby niektoré kroky naozaj naozaj boli robené nejakým si spôsobom, nejakým si spôsobom účelovo. Ale myslím si, že pre jeho politiku je typické takéto púšťanie balónikov, že vypustí nejaký balónik a teraz čaká, akú to bude mať vo svete, vo svete odozvu a na základe toho potom, potom reaguje. Naozaj je zaujímavý, veľmi zaujímavý jeho postoj k tej situácii na Ukrajine, ktorá je naozaj veľmi horúcou témou nielen ktorý sa venujeme my v našej relácie veľmi, veľmi často, ale, ale vôbec naozaj jednou z najdôležitejších takých tých medzinárodno-politických tém, e, tak aj tu je ten jeho, jeho postoj zaujímavý. Niekedy sa naozaj zdá, ako keby mal pochopenie e, pre dôvody, prečo Rusko e, uskutočnilo a uskutočňuje špeciálnu vojenskú operáciu. Na strane druhej naozaj, ako tu bolo aj v tej povedané, e, posiela zbranie, vyhráža sa na Ukrajinu, vyhráža sa, e, vyhráža sa E, Ruskej federácie prijatím rôznych, rôznych sankcií. Čiže je to taká dvojtvara a veľmi, veľmi nevyspytateľná politika a priznám sa, že nejakého toho politologického hľadiska aj mne je ťažko, ťažko definovať, kam ten vývoj tej jeho politiky, politiky môže smerovať. Ale zase treba vnímať aj to, že, že e, nie je nejaká extra súhra medzi e, Trumpom a e, administratívou, ak to tak možno povedať, Zelenského E, skôr sa mi to zdá, keby to boli niekedy hry a ako keby, aj keď teda podporuje e, tú Ukrajinu stále nejakými, nejakými tými zbraňami, e, aj keď sa tu vyhráža ďalším balíkom a veľmi radikálnym balíkom sankcií voči, voči Ruskej, Ruskej federácie, tak naozaj mi to prípada, ako keby sa chcel, alebo poviem to inak, chcel sa zbaviť zodpovednosti teda za ten konflikt, ktorý na Ukrajine je. Lebo treba zdôrazniť, to, že je dnes na Ukrajine vojna, alebo že tam prebieha e, ruskou terminológiou špeciálna vojenská operácia, toto nie je záležitosť len predošlého prezidenta Bidena. Treba si spomenúť, že pred Bidenom bol prezidentom Trump a e, práve bol to, bol to Trump, ktorý umožnil priamo, ale aj nepriamo, e, myslím, že 15 násobne zväčšenie ozbrojených síl Ukrajiny. E, bol to Trump, ktorý realizoval spoločné vojenské cvičenie samozrejme s ďalšími štátmi a Ukrajinou e, ako istú, istú výstrahu proti, proti Rusku. Čiže e, ani Trump nie je nevinne E, v tom, čo sa dnes odohráva na Ukrajine, aj keď on sám celú tú zodpovednosť za toto teraz hádže, svojím spôsobom hádže na svojho predchodcu Bidena, ale aj na lídrov Európskej, Európskej únie. Čiže v tomto je taká tá rafinovanosť, možno nie celkom premyslenosť, ale rafinovanosť e, Bidena, e, pardon, Trumpa, ktorý zrejme touto svojou politikou sa snaží zbaviť zodpovednosti za ten ďalší vývoj situácie na Ukrajine. A všimnime si, že snaží sa dostať do akejsi pozície, pacifistu ako veľký mierotvorca. Myslím, že zrovna dnes to bolo, bolo stretnutie medzi ním a izraelským premiérom Netanyahuom, kde, kde teda obdržal akési oznámenie o tom, že izraelský premiér ho nominuje na Nobelovú cenu za mier. Že tento pacifizmus, tento pacifizmus je podľa môjho názoru, zdá sa, že je to akýsi prostriedok toho, E, ako na jednej strane ten Trump sa nechce zbaviť tej, tej hegemonie Spojených štátov vo svete, ale na strane druhej ten pacifizmus je akýmsi jeho alibi, aby on z toho v prípade, že tá situácia sa nevyvinie v prospech tých záujmov Spojených štátov amerických pozitívne, aby on e, bol vykreslovaný ako veľký mierotvorca, pacifista a podobne. A konec koncov to, to, to, ten, ten jeho záujem o mier, e, o proste zachovávanie ľudských životov bol preukázaný aj pri tých nedávnych udalostiach e, vo vzťahu k Iránu a podobne. Naozaj veľmi nevyspytateľná politická figúra a myslím si, že mnoho z toho, čo tu bolo povedané, teda preložené od, od, e, od Scotta Rittera je, je, je asi naozaj veľmi blízko, veľmi blízko pravde. A vieš, prečo som sa zasmial a nechcel som ti skákať do reči? Ehm, Trump momentálne e, vedie dve vojny, jednu na Ukrajine a druhú v Izraeli, respektíve v tých okolitých krajinách. A podobne aj Barack Obama, keď e, dostal Nobelovú cenu, tak e, viedol vojnu v Sýrii a v Líbii a napriek tomu, a podobne ako Európska únia, ja neviem, ako nejaký nekonzistentný zlepenec založený na podvodoch môže dostať e, Nobelovú cenu za mier, hoci e, v tom čase tak e, bombardovali Líbiu a viedli doslova kampaň, kým nevyplitvali všetky zbranie a hlavne muníciu E, potom sa do toho zapojili e, Spojené štáty, lebo asi by nebolo o čom. No a samozrejme veľkú vinu na tom, že Muamara Kadáfi ho zavraždili, tak má e, v podstate ruský bývalý prezident Medvedev, ktorý systémy protivzdušnej obrany s ruskými inštruktormi a poradcami nedovolil na na základe e, tlaku Obamu e, vyložiť e, Tripolise z ruských lodí. No lenže to som kus odbočil od toho, čo som chcel povedať. Scott Ritter tak sa vyjadril, že v čom spočíva príčina vojny a teraz toto je tiež jedinečná ukážka. Ten Scott Ritter napriek tomu, že je to bývalý e, špion a e, zbrojný inšpektor, tak e, on vôbec nie je nejako podriadený tým americkým tajným službám a ďalším ľuďom z toho Trumpovho týmu, alebo ako by som to nazval, vyjadruje sa úplne na rovinu a nakoniec Trumpovi ľudia, hlavne tí z FBI, nechcem povedať Hooverovi, lebo tí sú už dávno mŕtvi, <laughs> ale v podstate robili u neho doma razie a prehľadávali mu všeličo možné. K Rusku a k tomu, že o čom je koloniálna vojna a prečo to Trump nevie skončiť, tak v tejto ukážke sa dozvieme. Ešte poslední otázku, Skoté. Co se pro boha děje s americkou administrativou na Ukrajině? Malý Zelensky dnes řekl, že právě absolvoval svůj vůbec nejlepší telefonát s Donaldem Trumpem. Jenže den předtím si Trump a Putin očividně skvěle rozuměli při dalším velmi dlouhém telefonátu. Jak si to, co američané dělají, vysvětluješ? Nebo co považují za svůj cíl v ukrajinském konfliktu? Víš, dříve jsme mluvili o Elonu Maskovi a o tom, jak lpí na pravdivosti, na pravdě. To, co tu teď sledujeme, je vedlejší produkt administrativy, která nestojí za ničím, naprosto ničím. A co také vidíme, je to, že prezident Trump Trump nedokáže přelstít prezidenta Putina. Že prezident Putin je velmi moudrý, velmi rozvážný muž, který neustoupí ani opíť. Nedává prezidentu Trumpovi žádnou páku v otázce Ukrajiny. Je naprosto přímočarý. Tohle jsou naše požadavky, takhle to uděláme a Trump ho z té pozice nedokáže nijak vyvést. Ale Trump také chápe, že vztahy s Ruskem musí být lepší, takže je schopen usilovat o lepší vztahy. A přitom, co se týče Ukrajiny, neví, jak přiznat porážku. Vidíš, Donald Trump toho není schopen. Je to takový narcis, takový egomaniak, že je pro něj nemožné říct, jo, musíme omezit naše ztráty. Myslím, kdo z nás se někdy v životě nedostal hluboko do problému a pak si neřekl, Tady něco nejde dobře, je to špatně. Musíme to ukončit, musíme odejít, začít znovu. Donald Trump tohle udělat nedokáže, protože jeho ego mu to nedovolí. A tak teď budeme používat slova k tomu, abychom zacelili rány Zelenského. Budeme používat slova, abychom zacelili rány našich spojenců v NATO, ale nedokážeme to ničím podpořit. Prezident slibuje baterie raket Patriot a rakety Patriot, které neexistují, které ani nemáme k dispozici. Dává Evropě sliby o americké podpoře, pokud se Evropa sama zbankrotuje tím, že se zaváže navýšit své výdaje na obranu na 5% HDP. Aniž by si uvědomil, a myslím, že si to neuvědomuje mnoho lidí, že 2,5% HDP na obranu je v některých zemích rovno celému státnímu rozpočtu. A pokud půjdeš na 5%, pak to znamená, že veškeré peníze utrácíš jen na to. HDP není odrazem rozpočtu. Je to odraz hrubého domácího produktu. Čeká nás velmi ošklivé období, protože se to bude jen zhoršovat. Stejně jako ty, jako člověk integrity, si sledoval politiky, jak celý život lžou a já jsem sledoval lidi, jak celý život lžou. Víš, že ty lži jen prohlubují jámu. Tvoje lži jen tu jámu hloubí víc a víc a řešení se stává stále těžším. Nakonec jediné řešení, které z Ukrajiny vzejde, bude ruské řešení. To, které Putin jasně řekl, bude trvat, jak dlouho bude třeba. Není vázán žádným časovým plánem, žádným politickým kalendářem. Zatímco Trump a všichni ostatní jednají na základě politických termínů. Každý z nich sleduje odpočítávání svého politického osudu, jak jim běží čas ke konci, pokud něco nezmění. A oni nemají odvahu říct, mýlili jsme se na Ukrajině. A jak si opakovaně poukazoval, cenu za to zaplatí ukrajinský lid, jeho životy budou i nadále promrhávány v této směšné hře americké hegemonie a evropské relevance. Nevím, jestli si viděl zprávy, rusové tento poslední týden, ať už západní média kolikrát chtějí překrucovat pravdu, utrpěli nejnižší počet ztrát za celou válku, což znamená, že zároveň zabili nejvíce Ukrajinců. 156 Rusů, myslím, přišlo o život. To je tragédie. To jsou čísla, která zlomila Ameriku během války ve Větnamu. Přiváželi jsme domů 200 mrtvých chlapců týdně a zlomilo nás to. Takže je to bolestivé i pro Rusy. Přišli o 156 mužů, zabili ale víc než 1200. To je poměr ztrát, který Ukrajina nemůže udržet. Ale Západ zjevně je ochoten jej nechat pokračovat, jen aby mohlo být dál hladěno Trumpovo ego. Jak řekla Shakira Scotte, boky nelžou. A ani investoři BlackRocku nelžou. A ti už utekli a stáhli se, protože zjistili, že BlackRock si nárokoval vlastnická práva na zdroje, které teď a navždy leží pod nohama ruské armády. I to je velmi výmluvný bod zlomu, že ano. Rozhodně. A tyto investoři nemohu říct, že bych spolupracoval přímo s BlackRockem, ale pamatuji si, že v letech 1998 a 1999 když jsem poprvé rezignoval a mé jméno bylo všude, mě globální hedžové fondy a globální investiční společnosti podobného typu oslovili jako konzultanta. Chtěli po mně geopolitickou analýzu, aby mohli činit takováto investiční rozhodnutí. A oni hrají na vítězství a mají schopnost využívat velký vliv skrze peníze, investice a tak dále. A víš, pro ně opustit investici toho typu, jakou učinili na Ukrajině, svědčí o jejich závěru, že tuto situaci nelze zvrátit, protože normálně, víš, oni umí hrát dlouhou hru. Mohli by říct, dobře, podržíme to 20 let a za 20 let se to otočí. Přijmeme ztrátu, víš, ať už s tím na účtech udělají jakékoliv účetní kouzlo. Ale že se toho vzdávají právě teď, znamená, že se to nikdy nezmění. Jak si řekl, je to teď a navždy součást matky Rusy a nic na tom nezmění. A to je ten největší signál. K. Tak toľko e, Skoda Ritter, teraz ti e, nechám na dlhšiu dobu e, čas, aby si to komentoval. A pripomeniem, že mám jednu, ešte jednu veľmi dobrú ukážku pripravenú, ktorú o chvíľu prehrám, ale tá už bude z druhej strany, z ruskej. Takže Joško, nech sa páči. Vyjadri sa k tomu, no. že o čom je vlastne tá vojna a spýtam sa ťa na rovinu. Je to o kolonizácii e, Spojenými štátmi a e, nadnárodnou spoločnosťou BlackRock e, sídliacu v Spojených štátoch, kde sú tí najväčší a najbohatší ľudia, tie rodiny, ktoré ovládajú tento svet združené? No, Mirko, ja sa priznám, že po, po tejto dokrutke si mi absolútne vybil tromfy, teda tým, že si to tu pustil, lebo myslím si, že je to veľmi, veľmi eh, výstižný, výstižné priblíženie sa realite toho, čo vlastne nielen na, teda, na tej Ukrajine, ale čo vôbec v Európe, ale aj vo svete, vo svete prebieha. Ja, ja opäť len zdôrazním, to je všetko súčasť preformátovávania sveta z jednopolárneho na multipolárny svet. E, e, ty si tu spomenul nejakú kolonizáciu ruského územia, ruskej pôdy, e, nerastných zdrojov, a to je jedno, či ležia teda na území súčasnej Ukrajiny alebo, alebo na území Ruska. Veď keď si vezmeme naozaj historicky, a ty to veľmi dobre vieš, ako, ako absolvent štúdia histórie, že naozaj tej de- v tých dejinách je evidentne vidieť e, snahu toho, toho západu, toho západného sveta samozrejme v tej ďalekej minulosti ešte nie Spojených štátov amerických, ale naozaj o zmocňovanie sa všetkých tých zdrojov, ktoré, ktoré, ktoré ležia na, na, na ruskom, alebo teda na euroazijskom, euroazijskom kontinente. Čiže naozaj je to, je to o to. A ja len zdôrazním, lebo naozaj nechcem opakovať to, čo tu bolo povedané teda v tom preklade e, slov Scotta Rittera, ale ale e, veď my nemusíme, neviem, kde ďaleko chodiť, my stačí, keď, keď si vypočujeme to, čo hovorí minister zahraničných vecí Laurov, čo hovorí konec koncov prezident Putin, e, keď sa vyjadrujú k téme e, mieru alebo prímeria a mieru na Ukrajine. Hovoria veľmi, veľmi jasne a veľmi zrozumiteľne. Hovoria o odstránení príčin, ktoré doviedli Rusko k tomu, aby konalo, ako, ako konalo. E, čiže tým chcem povedať, Ide tu o, alebo o zopakovať, ide tu o zabezpečenie bezpečnostných garancií voči Ruskej federácii. E, mimo iného, súčasné vedenie Ruskej federácie teda hovorí o tom, aby boli garantované e, všetky práva rusky hovoriaceho obyvateľstva na území, ktoré momentálne je súčasťou, súčasťou Ukrajiny. E, hovoria o tom, že Ukrajina nesmie byť e, členským štátom Severoatlantickej aliancie. Hovoria o e, obmedzenej, obmedzenej armáde. No ale samozrejme, toto je len jedna stránka tej mince, ktorá, ktorá bola akýmsi prejavom alebo viedla priamo k tej tej konfrontácii, ktorej, ktorej sme svedkami, ale tá podstata, podstata presahuje problém samotnej Ukrajiny. Tá Ukrajina, zjednodušene povedané, to je baranidlo proti Rusku zá, baranidlo, ktoré drží v rukách Západ a Spojené štáty americké proti Ruskej, Ruskej federácii. A my toto môžeme vnímať od samotného rozpadu Sovietskeho zväzu, eh, odkedy sa eh, Ruská federácia stala naozaj bábkov, alebo teda e, bola ovládaná e, cez, rôznych, cez rôznych politikov, cez rôznych biznismenov, e, cez samotného Jelcina, ktorá bola ovládaná tými, tými západnými, západnými štátmi, hlavne Spojenými štátmi americkými. Veď veľmi dobre vieme, ako bola financovaná aj volebná kampaň samotného Jelcina, ale nebudem to, nebudem to samozrejme, samozrejme rozoberať. E, po, ani po tom rozpade Sovietskeho zväzu, po teda vzniku samotnej Ruskej federácie, ten Západ, ani tie Spojené štáty americké nikdy neakceptovali Rusku federáciu ako, ako, e, ako rovnoprávneho, e, suverenného partnera, s ktorým je možno spolupracovať, kooperovať. Ja opäť len spomeniem, že bola doba, keď sa Putin e, stal prezidentom republiky, kedy, kedy, to, kedy zvažoval, že aj Ruská federácia by bola súčasťou, súčasťou Severoatlantickej, Severoatlantickej aliancie. Čiže ten kolektívny západ e, a keďže jednopolárny svet, tak vedený Spojenými štátmi americkými a slúžiaci záujmov Spojených štátov amerických nikdy neakceptoval to Rusko e, ako, ako severovného hráča, ako veľmoc. Spomenieme si e, takéto zosmiešňujúce pomenovanie amerických prezidentov vo vzťahu k Rusku, že Rusko je len regionálna veľmoc. No dnes vieme, že, že tomu tak nie je. Ono vždy bolo, je a bude naozaj veľmi významnou svetovou mocnosťou. Čiže ale chcem opäť zdôrazniť to, čo som už opäť, opäť povedal. To, čo dnes prebieha na Ukrajine, je len prejavom e, toho preformátovávania sa, sa sveta. E, ja malinko, malinko odbočím. E, Scott Ritter tu vyjadril jednoznačne názor, kto je a kto bude výťazom tohoto vojenského konfliktu na Ukrajine. Jednoznačne, už dnes možno povedať, že je a bude to, bude to Ruská federácia. Ale a takisto Scott Ritter povedal, mal také pomenovanie na Putina, veľmi inteligentný a rozvážny človek. No s tým nemožno inak ako, ako súhlasiť, pretože e, tu nejde len o ten vojenský rozmer toho, čo sa deje na tej Ukrajine. My si vezmime, čo sa odohráva e, vôbec v samotnej Európskej únie, v samotnej Európe e, pod vplyvom týchto udalostí. Veď my sa naozaj, Európa a a opäť sa k tomu vraciame, štruktúry Európskej únie strieľajú e, eh, Európskej únii a všetkým jej členským štátom e, do nohy jednu ranu, jednu ranu za druhou. Energetická kríza. A, aj, aj v rámci podmienok Slovenska sa už otvorene hovorí o niekoľkonásobnom eh, zvyšovaní cien e, plynu a, a tým, pádom, tým pádom všetkého. Čiže energetická kríza, ktorá sa valí celou Európou. A ešte to ani nezačalo poriadne. Teraz, teraz e, druhá vec, všet, v náväznosti na to naozaj kríza priemyselnej štruktúry e, členských štátov Európskej, Európskej únie. No a najnovšie, opäť Skodrita to tam fantasticky pomenoval, tie snahy o navyšovanie rozpočtov krajín Európskej únie a členských štátov na to na 5%, no tak to je, to je proste absolútne do neba volajúca hlúposť a blbosť. No ale tým chcem povedať, že tým, čo sa deje na Ukrajine, tak naozaj dnes je to pod plnou kontrolou, nielen to, čo sa deje na Ukrajine, je pod plnou kontrolou Ruskej federácie, lebo týmto spôsobom, e, tým ako reaguje Európska únia, tak dochádza a ja žiaľ, alebo ako to povedať, už teraz neviem, e, nepochybujem o tom, že toto je začiatok konca samotnej Európskej únie. Už dnes vidíme, vnímame obrovské turbulencie e, sociálneho, ekonomického charakteru, ale aj, aj, toho, aj tej názorovej polarizácie tej európskej, európskej spoločnosti. Teraz myslím e, členské štáty Európskej, Európskej únie. Ja len, ja len také ďalšie prejavy, ale ktoré súvisia v každom prípade s tými udalosťami e, na Ukrajine, aj keď, aj keď e, trošku odbočím. E, vezmime, sa, vezmime si, čo sa, čo sa udialo v poslednom období v Bulharsku. Prvé prezidentské voľby zrušené, druhé prezidentské voľby, ktoré vyhral kandidát prozápadný, odsúdenie, odsúdenie kandidáta alebo víťaza prvého kola prezidentských volie v Bulharsku. Obrovské nepokoje a demonstrácie, proti, proti vstupu, povedzme, Bulharska, pardon, to som hovoril o Rumunsku, teraz o, proti vstupu Bulharska do eurozóny, ktoré, ktoré prebiehajú. Pozrime sa na to, čo sa deje e, v Srbsku, kedy prezident Vučić, e, teda nazvať ako národný, národný prezident, pronárodný prezident, E, bojuje e, de facto s oranžovou revolúciou, ktorá prebieha, ktorá prebieha e, v Srbsku. Trošku odbehnem, pozrieme sa, čo sa deje medzi Azerbajdžanou a Ruskou federáciou. Spomínali sme konflikt Izrael-Irán, pozrieme sa, čo sa udialo v Sýrii. No ja som toto zámerne len vymenoval preto, aby som poukázal na to, že ten svet de facto je vo vojne. A to je to pretransformátovávanie toho sveta. E, z toho jednopolárneho na multipolárny. Čiže toto je proces, ktorý podľa môjho názoru už dávno začal, on prebieha a on tak rýchlo neskončí. To je tragédia súčasných generácií, ak to môžem tak povedať podľa môjho názoru, že, že sme práve vo víre týchto udalostí, no ale len to poviem, tak sa modlíme, aby, aby všetky tieto turbulencie, všetky tieto krízy, ktorými tá, tá svetová civilizácia de facto pre, pre, prechádza, aby, aby sa tieto krízy vyhli tomu najhoršiemu, najničivejšiemu, čomu by mohlo, mohlo dospiť. Aj keď ja osobne stále verím teda v tomto smere e, v zdravý rozum aj tých najväčších magorov, ktorí, ktorí, ktorí nech mi odpustia, som tak povedal, e, že tuto nejaký ten, ten červený gombík e, svieti a blíka, blíka každému. Takže Ukrajina naozaj jedno z dejísk, eh, najhorúcejších dejísk pre transformatovania sveta. A tuto musím opäť s Riterovskotom súhlasiť, že tá politika Ruskej federácie, nech si hovoria dnešní progresívci, liberáli a čo chcú, naozaj je, je veľmi premyslená a aj keď neviem, či to možno o vojne povedať, že dať jej nejaký prívlastok humanná, to asi ťažko možno povedať, ale, ale jednoznačne, jednoznačne je preukázateľné, že e, tá špeciálna vojenská operácia a ešte raz dôrazňujem, či sa to niekomu páči alebo nie, prebieha s maximálnou opatrnosťou e, a ohľaduplnosťou voči civilnému obyvateľstvu. A to len takú pikošku opäť poviem tie, tie naše, to naše spravodajstvo rozličných mienkotvorných médií prináša informácií, koľko, koľko rakiet e, bolo vypálených na Ukrajinu, koľko stoviek dronov a podobne a nakoniec to rezume je také, že zahynuli dvaja ľudia alebo nikto sa nezranil, sú len materiálne škody. Aj to len potvrdzuje, o to, potvrdzuje to, že že je tu snaha z pozície Ruskej federácie o plnosti civilnému obyvateľstvu. Už také báchorky, o ktorých rozpráva Zelenský, že sú tu používané eh, chemické zbranie na území Ukrajiny zo strany Ruskej federácie, alebo o tom, že koľko tisíc ľudí eh, stráca ruská armáda za jeden deň a toto vidíme v tých mienkotvorných médiách každú chvíľu, tak, tak neviem, Keby to tak bolo, tak e, Rusi, Rusi by boli, tá ich populácia poklesla pomaly o 50%. O 50%. Čiže to sú, to sú len klamlivé informácie, ktoré majú e, ako tak vo očiach tej svetovej, alebo teda minimálnej európskej verejnosti zdôrazniť to, že má význam e, podporovať Ukrajinu, teda zbieranie bodov pre tie argumenty podporujeme Ukrajinu, lebo a znova sa šíria čím ďalej tým viac informácií o tom, že Rusko chce napadnúť niektorý z členských štátov Európskej únie. Proste totálne nezmysly, totálne nezmysly, ktoré majú naozaj vytvárať, vyvolávať v očiach e, tej európskej verejnosti, ale aj Spojených štátov amerických, ten pocit, že áno, my sa musíme brániť a my musíme dať tých 5% na, na zbrojenie a podobne. Lebo to je opäť to bolo povedané Ritterom, pokiaľ my budeme dávať 3, 4, 5 na, na zbrojenie, na, na armádu, na, na, na výzbroj, na muníciu a podobne, no tak naozaj to v tej spoločnosti, a nielen našej slovenskej, ale aj v tých vyspelých e, eh, európskych alebo svetových ekonomikách bude, bude niekde chýbať. A Bude to chýbať práve v tej sociálnej sfére. Bude to, bude to spôsobovať znižovanie životnej úrovni obyvateľstva. No končím, skončím, skončím toto asi teda opäť s opakovaním slov, ktoré som už povedal. Sme v prechodnom období svet sa preformatováva, toto nie je, že moje presvedčenie alebo moje chcenie, to je, to je naozaj realita, ktorú som si nevycúcal ja z prsta, ale o ktorej veľmi otvorene hovoria e, špičkoví, aj slovenskí, ale aj svetoví politológovia, e, filozofovia, proste analytici e, vývoja, vývoja ľudskej, ľudskej, ľudského sveta, ľudskej, ľudskej civilizácie žijeme v prechodnom období a ten svet naozaj bude multipolárny, alebo teda je tu riziko toho, že to nedopadne s nami s ľudskou civilizáciou dobre. No Joško, krásne si to povedal a teraz eh, tu mám eh, pripravený eh, cez víkend sa konalo vlastenecké fórum s názvom, ten seminár mal názov Všetko pre víťazstvo a Vladimír Putin bol tam ako predseda tohto vlastineckého fóra a zároveň prezident Ruskej federácie pozvaný ako hlavný rečník. A ďakujem Lenke Zlatiev z občianskej televízie, že tento prejav dala preložiť a možno, že cez umelú inteligenciu alebo e, neviem ako, ale je to relatívne dobre urobené a fakt som veľmi milo prekvapený, že ruský národ, hoci je to multinárodný štát s osmými časovými pásmami, čiže obrovský štát, najväčší na svete, tak je v priebehu týchto troch rokov tak zomknutý, že neexistuje štát na svete, ktorý by Ruskú federáciu porazil a to vôbec nepreháňam. Vladimír Putin povedal nasledovne. Moment. A že som dnes s vami na fóre, všetko pre víťazstvo. Srdečne vítam všetkých jeho účastníkov všetkých, ktorí prispievajú k našej spoločnej veci, k boju za národné záujmy našej krajiny, za budúcnosť Ruska. Zhromaždili sa tu odhodlaní ľudia, pevní vo svojom presvedčení, skutoční vlastenci zo všetkých regiónov našej rozsiahlej krajiny. Ďakujeme vám za vašu prácu, za vašu úprimnú a oddanú službu vlasti. Ďakujeme vám veľmi pekne. Drahí priatelia, všetko pre víťazstvo je historická výzva, ktorú ktorú pozná a chápe každý z nás, ktorá zaznela v prvých dňoch Veľkej vlastenskej vojny. Stala sa symbolom našej doby boja za slobodu a spravodlivosť, bezpečnosť našich rodných hraníc, za právo ruského ľudu samostatne si určiť vlastnú cestu rozvoja. Dosiahneme to. A tak to aj bude. Pretože spolu sme kolosálna, nezničiteľná sila v našej správnosti a vnútornej jednote. Veľká vďaka miliónom ľudí, pre ktorých je moto všetko pre víťazstvo, sa stala výzvou a návodom na akciu pre každého, kto pomáha frontu pre naše našich vojakov a dôstojníkov, skutočných hrdinov, ktorí riešia najdôležitejšie úlohy v ťažkých bojových podmienkach, bránia vlast pre každého, kto prevádza peniaze, zbiera veci, oblečenie, domáce spotrebiče, domáce potreby, doslova dáva svoje, tvorí celé humanitárne kolóny na podporu obyvateľov Donbasu a Novoruska, našich pohraničných oblastí. Za tieto tri roky sa do kampane Všetko pre víťazstvo zapojili milióny našich občanov, popredné korporácie a malé firmy, individuálni podnikatelia, mnoho pracovných kolektívov. Celkovo, ako práve informovali, sa na podporu špeciálnej vojenskej operácie vyzbieralo 54,5 miliardy rubľov z verejných prostriedkov, konkrétne z verejných zdrojov. Vrátane viac ako 45 miliard podľa konkrétnych požiadaviek našich vojakov to umožnilo dodatočne dodať na front potrebné vybavenie a techniku. Kvadrokoptéry, lekárničky, viac ako 14 tisíc aut a oveľa, oveľa viac. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že toto všetko sa uskutočnilo v rámci jednej kampane všetko pre víťazstvo. Zároveň vidíme, že verejná podpora je oveľa väčšia, je skutočne celoštátna a bez preháňania sa na nej podiela celá krajina. Vo všetkých regiónoch vznikajú dobrovoľnícke bratstva a v rámci verejných a súkromných iniciatív sa otvárajú dielne, obchody a celé výrobné zariadenia. Ľudia sa združujú do ľudových plukov, tzv. ako sa teraz ukázalo, šiacich práporov, švejbaty. Mimochodom, ak vypočítate celkovú plochu maskovacích sietí, ktoré vyrobili, výjde to na 20 miliónov metrov štvorcových. Kulibinov klub, vytvorený spoločne s Ministerstvom obrany, sa vynikajúco osvedčil a aktívne funguje. Práve sme si na výstave pozreli niektoré vývoje našich vynálezcov, inovátorov a talentovaných technikov. Je to pôsobivé. V takýchto ľudových konštrukčných kanceláriách, niekedy len na kole kolenách, v garážach a na domácich notebookoch, ruskí kulibinovci niekedy vymýšľajú veci, ktoré kvalitou a efektivitou prekonávajú niektoré hardvérové zariadenia našich protivníkov z krajín NATO. Viete, v čom je problém, čo som si práve uvedomil a objavil? Prečo je to také efektívne? Pretože to priamo súvisí s našimi chlapmi, ktorí bojujú. Vy, vaši kolegovia, súdruhovia, viete, kde to treba, čo je potrebné, v ktorom ročnom období to treba, prispôsobia to tomu a funguje to efektívne. Toto nie je nejaký druh dodávok zo zahraničia. Toto je to, čo je teraz žiadané a robí sa to a robia to talentovaní ľudia. Toto je skvelé. Chcem sa vám za to ešte raz poďakovať. Napríklad samotný ľudový front dodal vojakom 110 tisíc dronov rôznych modifikácií, vrátane optických úderných systémov odolných voči zrušeniu. Podľa našich expertov drony vyslané ONF spálili nepriateľské vybavenie v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov. Miliarda systémy Presne tak, nech si daňoví poplatníci západných krajín vypočujú tieto čísla a zamyslia sa nad tým, kde ich vlády míňajú peniaze svojich ľudí. Namiesto rozvoja svojich systémov zdravotníctva, a tam je veľa problémov, to dobre vieme, tie isté systémy bývania a verejných služieb, zvyšovanie miest a tak ďalej, ale aj zamestnávanie migrantov, ktorí sa tam sťahujú vo veľkom počte, konkrétne ich zamestnávanie tak, aby nebrali prácu miestnym občanom, ale pracovali tam, kde sú potrební. Nie vždy to funguje a všade je veľa takýchto problémov, máme ich aj my, ale majú oveľa akutne silnejšie. A čím ďalej budú pokračovať v politike, ktorú doteraz voči Rusku presadzovali, tým horšie to pre nich bude. Čo sa týka informačného krídla, aj tu v ľudových kybernetických jednotkách je už 60 tisíc ostrielaných, skúsených bojovníkov. Sú to programátori, IT špecialisti, ktorí sú teraz tiež v prvej línii. Bojujú za krajinu, za pravdu, bránia naše hodnoty a záujmy na digitálnom bojsku, identifikujú škodlivý obsah, odhaľujú lži a nepravdy, zastavujú informačné provokácie namerené proti jednote našej spoločnosti, medzietnickej a medzináboženskej harmonii. Toto je najdôležitejšia oblasť práce. Mnohí predstavitelia kreatívnych profesí, populárni hudobníci, speváci, herci vytvárajú a zaraďujú zaraďujú do svojho repertoáru nové žiarivé diela o láske k vlasti, o našich hrdinoch a vojakoch, vystupujú pre nich a srdcia bojovníkov hrejú vrúcne detské listy zo všetkých regiónov Ruska. Túto úžasnú ukážku som chcela prehrať aspoň tú najpodstatnejšiu e, časť, 6-minútovú. E, e, pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky na doktora Jozefa Hrdličku, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo s týmto číslom spárované sociálne siete. Joško, Dostala ťa táto ukážka do kolien, lebo tá ďalšia ťa dostane určite. No, tak sa teším aj na tú ďalšiu, ale áno, musím priznať, že nepočul som to. Počul som samozrejme o tom, že sa konalo toto vlastenecké fórum v Ruskej federácii, ale nepočul som takýto, takýto úžasný preklad, teda e, vystúpenia e, prezidenta Ruskej federácie Putina. Naozaj je, je škoda, že, že aj naši, naši spoločania nemajú možnosť e, mať tie informácie aj z, tej, aj z tej druhej strany, ak to tak môžem povedať. No čo k tomuto dodať? Jednoznačne, ako, jednoznačne tá dialektika, ten vývoj, ktorým Rusko prešlo, e, ho len posilnilo. A dovolím si povedať, aj keď možno, že by som zase, budem za to rôznym spôsobom eh, negatívne označovaný, ale Rusko e, malo šťastie, že po rozpade Sovietskeho zväzu e, prišiel do jeho čela naozaj Vladimír Putin. Pretože to je, to je politik, ktorý e, zjednotil túto krajinu. Veď si vezmime, vezmime, a už som to trošku aj naznačil, vezmime si to, kde bolo Rusko v tom 91., 92., 90. a možno aj 2000 roku. Kde bolo to Rusko? Krajina, ktorá, ktorá proste začala, alebo teda tí ľudia začali žiť akýmsi komplexom porážky, obrovská nezamestnanosť, sociálna odkázanosť, rôzne mafiánske praktiky, mafiánske skupiny a bla bla bla. Ja si dnes Rusko samozrejme takisto neidealizujem. Na jednej strane je to stále krajina, ktorá je v značnej miere ovládaná oligarchami, to treba otvorene povedať. Na strane druhej je to krajina, ktorá sa postavila na nohy, krajina, ktorá, e, ktorá, sa, ktorá sa úžasným spôsobom buduje a to si myslím, že potvrdí každý, kto za posledných 5 rokov navštívil Ruskú federáciu, tak vie, že to, tá krajina urobila obrovské kroky, kroky vpred. No ale zjednot, je, je, je dnes zjednotená práve pod vplyvom eh, politiky eh, súčasného kolektívneho západu vďaka politike Spojených štátov a vďaka politike e, krajín Európskej únie a teda predstaviteľov západných štátov. Proste to všetko, čo robili proti Rusku za posledných 30-35 rokov, tak sa zúročilo v tom, že tá e, ruská spoločnosť sa e, dokázala, dokázala zjednotiť. A ja chcem v tejto súvislosti chcem zdôrazniť z môjho úla pohľadu jednu veľmi dôležitú vec a v čom je aj veľmi zásadný rozdiel medzi povedzme nami, Európanmi, Slovákmi, Čechmi, Poliakmi E, že my sme, e, a to Mirko myslím, že aj ako takisto ako opäť ako historik, filozof, ktorý čo si študoval, e, svojím spôsobom potvrdí, že my, my sme popreli celé svoje dejiny, my Slováci, my sme popreli celé svoje dejiny. Okašľali sme každého jedného pomaly z predstaviteľov e, toho dejinného nejakého hnutia, e, toho nášho, nášho národa. A keď sa z tých moderných dejin poviem, po, poplúvali sme Štefánika, po, poplúvali sme Hlinku, popla, poplúvali sme Husáka a mnohých, mnohých, mnohých ďalších. Ale v čom je v tomto, v tomto Rusko, Rusko veľmi zaujímavé a podľa môjho názoru inšpiratívne? A to isté sa týka Bieloruska, čo som mal možnosť vidieť a zažiť na vlastnej koži. A síce, že uh, že súčasné Rusko, aj keď si ty správne povedal, to je mnoho národnostný štát svojím spôsobom, ale kde je teda veľmi významnou tou dominantnou zložkou je to slovanské neviem, či etnikum, ten slovenský element v rámci celej Ruskej federácie, ktorý je veľmi významný, takisto e, v samotnom, samotnom Bielorusku. Čiže je tu, je tu cítiť tú, tú slovanskú tradíciu, tú slovanskú, tú slovanskú krv. Zároveň, čo tomu možno trošku oponuje, je to, je to pravoslávie. Čiže tá súčasná vládna elita, ten prezident Putin, eh, ale to nie len títo predstavitelia ako politici, ale celá kultúrna vedecká obec, eh, dokázali spojiť teda to slovanstvo s pravoslávim No a samozrejme z tých moderných, moderných dejín s antifašizmom. A čo pre mňa osobne ako lavicovo zmyšľajúceho človeka, ako komunistu, je to, že dokázali sa veľmi seriózne pozrieť aj na éru socializmu, toho, toho sovietského, e, tej sovietskej, tej sovietskej éry. No a tí Rusi, ale aj Bielorusi dokázali sklbiť e, tieto svoje historické, kultúrne, kultúrno-historické, filozofické tradície a na týchto tradíciách postaviť, postaviť tú novú identitu e, ruska, ruskej spoločnosti, ruského človeka, ruského občana. A toto ich určite posilňuje. E, opäť použijem tie slova, že možno trošku odbočím, neviem, či si aj Timirko zachytil, ale ja zhruba pred týždňom e, bol v ruskej spoločnosti robený, robený prieskum, e, ktorú historickú osobnosť, a nielen z ruských dejín, považujú Rusi za najvýznamnejšiu. No tak neviem, Mirko, opäť ja položím otázku tebe, či si dokážeš typnúť, ktorá, ktorú osobnosť e, e, Rusi v tomto výskume naozaj označili za, veľmi, na, za najvýznamnejšiu a za najdominantnejšiu. Neviem, či si zachytil tento, tento prieskum. Nezachytil som a skúsim no. typnúť, no. že asi Lenin to nebol na prvom mieste, Skôr by som povedal Stalin alebo Putin. Tak. Presne, presne si to trafil, tak eh, aj pre mňa to bolo trošku zarážajúce, lebo naozaj ten Putin má v dnešnej spoločnosti, ruskej spoločnosti obrovskú autoritu a podporu, ale je zaujímavé, že, že v tej ruskej spoločnosti a v tomto výskume, teda na prvom mieste je práve Jozef Stalin. Na druhom mieste bol Lenin a na treťom mieste bol, bol Vladimír, Vladimír Putin. No, a ne, neviem, či takisto naši, naši posluchači e, sledujú aj také, také fenomény v ruskej spoločnosti, že dochádza k znovu obnovovaniu pamätníkov a pamätných tabulí Stalina. Že opäť sú v kurze diela, ako sa hovorí v ruštine, e, tendencie e, a dokonca, čo som zachytil, má e, tomu podporu aj samotný prezident Ruskej federácie je pri navrátení, alebo teda pri navrátenie, pomenovanie mesta Volgograd Stalingradom. Ale toto nechcem rozobrať. Toto len zdôrazňujem ako momenty, ktoré sú súčasťou súčasnej modernej ruskej identity. Slovanstvo, pravoslávie, antifašizmus a socializmus. A toto všetko, toto všetko naozaj posilňuje tú ruskú spoločnosť, ktorá dokáže, dokáže bojovať, dokáže konkurovať, e, dokáže zápasiť s tým tlakom, ktorý je na celú ruskú spoločnosť vyvolávaný práve z pozícií toho kolektívneho západu. A vieš, eh, Joško, eh, čo je tu paradoxom? Že eh, takisto ako a tak ani Jozef Vysarionovič Džugašvili <laughs> alias Stalin, tak neboli Rusi, ale boli Gruzinci. Áno, samozrejme. Samozrejme. Toto, toto ešte raz zdôrazňujem, že ten výskum bol jednoznačne, tá otázka bola že na, takže nebolo to naviazané na Rusov otázka bolo žená tak, že koho v dejinách považujú Rusi za najvýznamnejšie osobnosti. No a, a presne ako hovoríš, e, Stalin alebo teda Džugašvili bol, bol gruzinec. Ale tu, tu chcem povedať, že práve e, pri tom Stalinovi vyzdvihujú, vyzdvihujú to, že de facto on ten Stalin e, bol tým významným momentom, alebo teda pod jeho vedením tá krajina porazila ten nacizmus e, v Európe a oslobodila značnú časť európskeho kontinentu. Nech sa na toho Stalina pozeráme akokoľvek kriticky a treba sa na neho samozrejme pozerať kriticky, a, ale on dal tomu sovietskému zväzu naozaj akýsi pocit tej hrdosti a proste ľudovo povedané sa používajú tam také slova, že od dreveného pluhu e, e, ten sovietský zväz prešiel k tomu, že e, vyletela raketa, raketa aj s Gagarinom do kozmu, ale to hovorím samozrejme tak, tak nadľahčenie. Nie, ale cen, podstata je v tom, že, že toto my nedokážeme na Slovensku. My sa nedokážeme e, vysporiadať e, a prijať našu históriu. Nedokážeme to. Kdežto tí Rusi dokázali tej historickej identite sklbiť no, možno aj, aj tie protichodné elementy. Ale bola to ich ruská história. Toto je ich veľká, veľká sila e, v tom, že sú dnes takí, akí sú a, a robia mnohé veci veľmi, veľmi premyslenie a ten národ, ako sme už obaja obaja spomenuli, je naozaj veľmi zomknutý. A o tom, že, že to súčasné vedenie Ruskej federácie, teda na čele, na čele s Putinom, o tom, že má podporu drvivej väčšiny ruskej spoločnosti, o tom netreba pochybovať. Že samozrejme aj tam sa nájdú ľudia, ktorí toho Putina z duše nenávidia že aj tam, sú, tam sa nájdú e, rôzne občianské združenia, ktoré, ktoré sú napojené na rôzne kanáliky a plnia isté úlohy na území Ruskej federácie, len aby nejakým si spôsobom sabotovali, e, rozvracali. Je to normálne. Je to obrovská krajina e, so značným e, počtom obyvateľstva, čiže je úplne prirodzené, že aj v Ruskej federácii sú rôzne, a aj protichodné názory na smerovanie Ruska, ale aj rôzne protichodné názory na, na špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ale tá podstata je v tom, že tá drvivá, drvivá väčšina stojí za zavedením tohoto štátu a e, dokázali sa, dokázali sa zomknúť. Ale ešte raz zdôrazňujem, že to nie je len zásluha toho dlhoročného vládnutia prezidenta Putina, ale je to nepriamo aj zásluha e, Spojených štátov amerických a teda celého kolektívneho západu tou politikou, ktorú voči Ruskej federácie uplatňovali. Úplne odbehnem, úplne odbehnem a, a to za vlasy položím otázku kto bol v konečnom dôsledku zodpovedný za to, aj keď samozrejme, aby teraz som nebol zle, zle chápaný, teraz to nemá nič spoločné s hodnotením Ruska, ale v principiálnej e, historickej rovine. Kto bol zodpovedný za to, de facto, že e, v 30. rokoch sa dostal v Nemecku k moci Adolf Hitler. Kto bol za to zodpovedný? No a zároveň si odpovedám, neboli to, neboli to výťazné mocnosti Prvej svetovej vojne, predovšetkým Francúzsko a Anglicko, ktoré, ktoré e, proste to Nemecko po, po, po tej porážke v Prvej svetovej vojne zatlačili niekde na okraj priepaste, e, z ktorej tí Nemci nemali zrejme iného východiska, ako podporiť toho politika, ktorý hlásal hrdosť nemeckému národu a odstraňovanie nezamestnanosti a, a, a, a podobne a bla, bla, bla. Čiže tiež to boli, e, boli Francúzi a Briti, ktorí, ktorí boli v značnej miere zodpovední za to, že ten vývoj smeroval k tomu, že prišiel prišiel e, človek, ktorý hlas, dažal hlásať na nacionálny socializmus a podobne, podobne, podobne v Taliansku. Tak aj dnes som presvedčený o tom, že práve politika západu e, od 90. rokov až do posiaľ do súčasnosti voči Ruskej federácie má za následok to, že, čože ale dobre, že pomohli zjednotiť e, toho ruského občana, tú, tú Ruskú federáciu a myslím si, že dnes tá Ruská federácia tej špeciálnej vojenskej operácii ne, ne, nebojuje len za tie svoje záujmy, ale uh, bojuje za to, aby ten svet bol iný, aby nebol len jednostranne neoliberálny, progresívny, ale aby ten svet naozaj rešpektoval tie, tie, tie špecifika, tú multikulturálnosť, multinárodnosť e, Európy a vôbec, a vôbec sveta. No Joško, a teraz neviem, či toto bude najlepšia ukážka e, tejto relácie, ale e, neviem, e, či poznáš Českú stranu nezlomný, kde je predsedničkou bývala, neviem, či to nazvať Charge d'affaires, alebo veľvyslankyňa v Doneckej ľudovej republike Nela Lísková a vyjadrila sa k Ukrajine veľmi jasne, zrozumiteľne a musím potvrdiť, že to, čo povedala, tak som počul od generálneho tajomníka OSN, že Ukrajina nemá od jej vzniku v roku 1991 ako separatistického štátu, potom ako v bielovežskom lese na tej chate rozbili sovietský zväz Kučma E, jelci na ďalší títo gaunery, tak to, čo povedala Nela Lisková, tak viem potvrdiť. A táto mladá žena si toho vytrpela strašne veľa. Ona bola prenasledovaná v Českej republike tak, ako málo kto. To, e, čo robia e, teraz s Katarínou Konečnou, tak to je slabý odvar, čo prežila Nela listková. Dokonca raz som sa na sociálnej sieti s ňou bavila, bol som jej ochotný pomôcť takým spôsobom, že azyl na Slovensku, len neviem, ako by to zo strany štátnej moci a československých vzťahov dopadlo, že čím náhodou by nás nezavreli obidvoch. Proč tak moc valeční štváči a fanatici z řad lídrů Evropské unie usilují o to, aby byla Ukrajina součástí nejen Evropské unie, ale taky NATO? Například Orbán se vyjádřil, jak může být Ukrajina součástí Evropské unie, když ani nevíme, kde to má hranice. A k tomu se teď vrátím. Dobře poslouchej. Generální tajemník OSN dal předčasem prohlášení, že od roku 1991 Ukrajina nepožádala o registraci hranic. Takže Ukrajina jako stát neexistuje. A přesně z tohoto důvodu je možné předpokládat, že neexistuje žádné porušování práv ze strany Ruska ve vztahu k Ukrajině. Ukrajina je ve válečném stavu. Ukrajina tedy nemůže vstoupit do NATO. Způsobilo by to totiž, že by se do války zapojili všechny země NATO. A to je přesně ten důvod, proč si váleční štváči a fanatici přejí, aby byla Ukrajina součástí nejen Evropské unie, ale taky NATO. Usilují totiž intenzivně o válku v Evropě a Ukrajina jim v tomto může reálně pomoci. A to je další důvod, proč musíme vystoupit z tohoto šíleného fanatického nacistického projektu Evropské unie. Takže toľko Nela Listková, a predsednička strany Nezlomný. Joško, teraz ti nechám priestor. Skús sa k tomuto vyjadriť a položím ti najťažšiu otázku od dnešnej relácie. Robert Fico, ako docent práva, ako bývalý zástupca Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, ako renomovaný právnik, štvornásobný premiér, tak prečo trepe z prostosti o tom, že Ruská federácia porušuje medzinárodné právo voči štátu, ktorý de jure, nie de facto, de facto je to banderistan, tak neexistuje. Ak niekto nemá vytýčené hranice, a toto tvrdí aj e, Viktor Orbán, a dokonca štát, ktorý de jure neexistuje, ale de facto okupuje Československej republike od 29. Eh, júna 1945 eh, na základe Trianonskej a predtým ešte Saint-Germainskej zmluvy, zmluvy pri eh, vojnovými výťaznými dohodovými mocnosťami prisúdené jedno územie de facto aj de jure spolkovú krajinu Československa, lebo až od roku 1928 až do roku 1948, eh, do konca roka 1948, to znamená aj po víťaznom februári, tak eh, komunisti eh, to až od 1.1.1949 zrušili spolkové usporiadanie Československa, čiže my sme mali 5 zemí, respektíve e, krajín spolkových a o tom, že sme boli unitárny e, štát, tak všetci e, títo hej Slováci trepú úplne z prostosti, čo ma vytáča do nepričetnosti. Z toho dôvodu, že klamu tak ako Trump alebo Fico. A tá moja ťažká otázka na teba je, prečo Fico rozpráva o tom a nikdy nepovie nič konkrétne, že Ruská federácia porušuje na Ukrajine medzinárodné právo. Na základe eh, nejakého memoranda eh, z budapešťanskej deklarácie, ve to je zdra bezvýznamného papiera, ktorý nechceli eh, nejakú bezpečnostnú záruku. Ani Veľká Británia, ani Francúzsko, ani Spojené štáty zaručiť Ukrajine, lebo vedeli, že je to spolok ja neviem čoho, aby ma nezavreli, tak radšej nepoviem, ale dám ti slovo. Nech sa páči. Áno, Mirko, ďakujem. Treba naozaj zvažovať každé slova, lebo <laughs> to, čo sme hovorili na začiatku, že ten súčasný stav aj v podmienkach Európy a Slovenska je ďaleko od, od skutočných slov a demokracie. No, e, to, čo tu povedala Nela Lisková, Samozrejme, to je, to je opodstatnené. A teraz ja bez ohľadu na to, že či tu bolo konštatované, že či Ukrajina má alebo nemá registrované, medzinárodne registrované hranice. Ale myslím si, že tu je naozaj veľmi dôležitý moment ten, že e, Ukrajina je krajina vo vojnovom stave, čo sa prieči akýmkoľvek E, možným integračným tendenciám Ukrajiny do euroatlantických štruktúr. E, ale myslím si, že, že, že podstatné, podstatné je tu to, že, a to sme už viackrát hovorili, že tá Ukrajina je tým baranidlom tej Európy a že je tu snaha, je tu snaha e, politikov, tej, tej priemyselnej, teda tej zbrojárskej priemyselnej lobby a, a tých rôznych koristníkov naozaj snaha zatiahnuť nejakým si spôsobom tú Európu do, do významného konfliktu s Ruskou, s Ruskou federácií. Toto, toto je absolútne, absolútne opodstatnené a legitímne tvrdenie. Konec koncov, keby to tak nebolo, tak, tak sa tu naozaj neumocňuje rusofóbia v tom európskom priestore. Keby tomu tak nebolo, tak eh, tí blázni, ako je, ako je šéf NATO Rute a van der Leyenová, tak by nevyziapovali o tom, že Rusko chce napadnúť, napadnúť eh, členské štáty NATO alebo teda Európskej únie a že preto je potrebné zbrojiť a, a zbrojiť zbrojiť a zbrojiť a, a tak ďalej, a teda uberať z tých sociálnych a zdravotníckých výdavkov štátnych rozpočtov práve na úkor, na úkor zbrojenia. Je to, je to úplne evidentné a jasné. Tá Európa je, tá Európska únia je vojnovým štváčom a tieto, tieto obvinenia Ruska o expanzii a, a, a, a obsadzovaní ďalších území na úkor členských štátov NATO a Európskej únie sú absolútne irrelevantné, absolútne neopodstatnené, klamlivé a podobne. No e, Joško, ale e, teraz sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec, e, lebo z hodov okolností dnes som čítal od Marka Rutého jeden taký idiotský článok, neviem to ináč nazvať, lebo toto odporuje elementárnej logike, že Rusko údajne chce napadnúť a obsadiť Estonsko, ktoré je najbližšie k Petrohradu, ale Zas eh, z hľadiska strategického, tak eh, Litva a hlavne eh, ten koridor Suvalky, ktorý ide do Kaliningradu od, Ukrajin, pardon, od bieloruskej hranice pozdĺž hranic Polska a Litvy, tak ten je pre Rusko strategický. Tak prečo by ten Rute vytresol takú sprostosť kolosálnu, že sa chystajú bezvýznamné Estónsko napadnúť, keď pre nich, keby už chceli viesť nejakú takúto vojnu, tak zaberú e, to územie Litvy e, cez ten koridor alebo gap e, Suvalky. Toto ma zaujíma, pretože ten Rute, ja neviem, a mne e, pripadá, že e, takého sprostého premiéra od e, čias možno toho, ktorého zjedli davy, <laughs> neviem, či si pamätáš na jeho meno, volal sa Johan de, možno, že si spomeniem na to priezvisko, ale rok si pamätám, e, kedy ho zjedli tohto premiéra alebo veľkého provizera, tak bol rok 1672, e, čiže ako historik mám asi lepšiu pamäť e, na dátumy. Vtedy sa snažil jeho brata vyslobodiť a z väzenia niečo podobné, ako sa snažil, povedzme, Fico a minister Susko vytiahnuť z väzenia Kovačika a ďalších týchto, ktorí im pomáhali. E, čiže ten e, Kornel, e, jeho brat, tak ten v podstate bol takisto zjedený a obesený zažíva tak, ako keď sa robí domáca kalačka. Čiže niečo brutálne, ale aj takéto dejiny sú tzv. humánneho Holandska. E, takže tá ťažká otázka na teba. Ako je vlastne možné, že Fico všetko toto vie a pláca nezmysly, takisto aj s Blanárom, ale ten veľa múdrosti nepochytil, tak v podstate oni hovoria o porušení medzinárodného práva, ale nikdy nepovedia čo konkrétne, lebo v momente, ako by sa do tohoto pustili, tak ich roznesiem ako e, divá svinia bukvice. Nech sa páči. Presne, presne. Tak ja sa ešte len kratučko dotknem toho Ruteho a potom pôjdeme naozaj k tej ťažkej otázke. E, ja som isto pár, dva dní, dva, tri dní dozadu čítal vyjadrenia Ruteho, ktorý, ktorý tvrdil to, že, že Čína je dohodnutá s Ruskou federáciou, že keď Čína napadne Tajvan, tak eh, Ruská federácia má zaútočiť na niektorý z tých pobalských štátov, ktoré sú členskými štátmi Severoatlantickej aliancie. No, no nech si naši posluchači, ja verím tomu, že majú zdravý, normálny, zdravý rozum, nech sa zamyslia nad takýmito tvrdeniami, ktoré sú absolútne cestné a sú, ako som už hovoril, umelo vykonštruované s cieľom masírovať tú rusofóbiu eh, v rámci, v rámci Európy. E, a je úplne preukazateľné. A to nie len na základe vyjadrení predstaviteľov Ruskej federácie alebo samotného prezidenta Putina. Ale zase z druhej stránky, aj keď hovoríme, že Rusko je silné, že Rusko je zjednotené, ale tiež má svoje ekonomické limity, tiež má svoje vojenské limity a, a hlavne aj v tejto relácii sme sa Miroslav zhodli v tom, že tá Ruská federácia má veľmi racionálne uvažujúce vedenie tej spoločnosti, tak určite by ne, nehnali tú Ruskú federáciu do konfliktu e, so, so štátmi Severoatlantické aliancie, napadnutím nejakých pobaltských štátov a podobne. Hoci naozaj celé to pobaltie má veľmi významnú a strategickú, strategickú pozíciu, strategické postavenie v samotnej, v samotnej Európe. E, ale jednoznačne sú to, sú, to, sú, to, sú to absolútne nezmysly. Rusko je obrovská krajina s obrovským množstvom nerastných zdrojov, prírodných zdrojov, takže oni naozaj nepotrebujú obsadzovať ďalšie a ďalšie územia e, v súčasnom modernom, modernom svete 21. storočí. No teraz, e, teraz tá najťažšia otázka. Preto, no, no, e, ja, sa priznám, ja sa priznám, že, že nedokážem na ňu relevantne odpovedať. Pre, tak ako Robert Fico asi nevie odpovedať, alebo teda vyargumentovať to, keď tvrdí, že zahájením špeciálnej vojenskej operácie došlo k e, porušeniu medzinárodného práva, tak ja naozaj nedokážem odpovedať, prečo taký inteligentný, vzdelaný človek, akým je Robert Fico, takéto niečo, niečo tvrdí. No a teraz 20-sekundová e, ukážka, kde e, sa dozvieš asi prečo. Prosím, neobvinujte nás z vecí, za ktoré nezodpovedáme. Ja nie som zvedavý na vaše názory. Ja som predsedom vlády, buďte ticho. Ja som predsedom vlády a ja presne hovorím, čo budeme robiť, ako sa budeme správať. Takže e, to bol štvornásobný e, premiér, ale e, rovno prejdem k tej ďalšej veľmi dobrej zvukovej ukážke a možno, že budem prehrávať hlavne českých komentátorov alebo prekladateľov. E, tu je konkrétne Iveta Richtažíková, ktorá e, prekladá e, tie stanoviska videa generála Petrova, ktorý sa venuje davo-elitárnemu riadeniu sveta a toto je fakt tiež veľmi dobré. Nevyhnutelnost krachu davo elitárneho systému. Začněme hned a hlavní myšlenkou. Položme si otázku, Bohu potřebný davoelitární systém? Co myslíte po tom, co jsme všechno zjistili? Pokud je každý člověk dítě boží, každý je individualita. A jestli existuje ve vztahu k člověku a k lidstvu jako celku boží záměr, Opravdu takový systém vymyslel Bůh, má na mysli davo elitarismus? Ne. Proto se tento systém objektivně blíží ke konci. Podíváme se, v čem spočívá tato nevyhnutelnost. Rodiny, elity podléhají všeobecným biologickým zákonům. Na tisíc dětí elity i na tisíc dětí z davu připadá stejný počet v uvodovkách obdařených, tedy schopných promyšleně si osvojovat vědomosti. Pamatujete, společně jsme probírali zákon normálního rozdělení 5% výjimečných, 5% tupých a 80 až 90% obyčejných, průměrných, normálních lidí. Tý Týká se to elity i davu. Klanová uzavřenost elity, její své vole a elitární ambice je předurčují k tomu, že buduje kádrový korpus řídící, řídících pracovníků ze svých, tedy uzákoněná dědičnost. Ambice tu jsou, ale schopnosti ne. To vede ke snížení kvality řízení společenských procesů. Zejména toto vedlo ke stagnaci. Bylo to za Brežněva a po něm. Celá stranická vrchnost se provázela v klanových a dynastických manželstvích. Nejsou schopni řízení. Stalin pracoval od rána do noci a každého konstruktéra znal jménem. Co znal Jelcin, kromě flašky? A všichni kolem něj taky chlastali až na výjimky. Tak se snížila kvalita řízení. Za Chruščova a Brežněva to bylo to samé. Neschopnost elity udržovat nezbytnou kvalitu řízení vedla ke dvěma jevům. Proces rozšíření společenské základny řídících pracovníků z Davu probíhá navzdory ambicím elity a názoru, že plebs nemůže. Proč se to děje? Protože život to vyžaduje. Život nás rozhodnutí plnit úkoly hierarchicky nejvyšším všeobsažným řízením. Důkazem toho je, že se vždy v těžkých časech na Rusy objevovaly osobnosti, jako Ilja Muromec, Lomonosov, Stalin, Frunze a tak dále, kteří udělali více než elita. Mnohem více. Elita nemohla a oni ano. Všichni jmenovaní pocházeli z prostého lidu aby pseudokněžstvo zachovalo své panování, ti znachaři, je nuceno udržovat nezbytnou kvalitu řízení společnosti na globální úrovni. K tomu je rozpracován speciální postup. Teď jsme opět vstoupili do této situace. Nazývá se to ořezání elity. Hebrejstvo je zde opět v roli rukojmí. Je třeba, aby to pochopili, protože kádrovou základnu tvoří oni. Jak jak to probíhá? Vytvoří se revoluční situace, lid drtí nic nechápající elitu a jak se zpívá v jedné písni. Jmenovali nám nového šéfa a s tím jsme se rozešli domů. Tedy rukama davu se jedna elita odřezává a ustanovuje se nová. Tyto lekce přednáším v červenci roku 2004, říká pan generál. Nedávno mi poslali z Moskvy odkaz na stránky s článkem o elitě. Tam už se otevřeně říká, že současnou elitu je potřeba celou zlikvidovat. Je neschopná, nepotřebná. Těžko říct, jestli ten člověk, který to napsal, chápe, kdo zatím stojí. Faktem ale je, že on konkrétně pracuje pro globální mafii. Elitu je třeba zlikvidovat, odstranit. Článek se pro důkazy obrací k historii. Píše se v něm, že v roce 1917 nebyla ruská elita ničeho schopná v čele s carem Mikulášem II. Tak elitu zničili, následovala stalinská elita taky zničili. V tomto článku je zjevné nepochopení toho, kdo ten proces organizuje. Konstatují to, co je zřejmé, a to, že je to řízený proces, nechápou. Takové je pojetí globální politiky. A tady končí čtvrtá část. Dobre, Joško, spýtam sa ťa, či sa pamätáš buď z filozofie alebo nedávno si robil veľký doktorát z politológie. Či si pamätáš na Alfreda Pareta a jeho princíp cyklického striedania elit. Toto, čo povedal generál Petrov, tak presne do toho zapadá. Môžeš to eh. komentovať a potom už budeme mať len jednu veľkú tému, ktorou je blackout v Českej republike. Áno, áno, ja si myslím, že niečo, niečo na tých teóriách, koncepciách e, cyklického striedania elit, elit tu je. E, v každom prípade aj táto dokrutka, ktorá tu bola hovorená teda ústami e, generála Petrova, ono, ono to naozaj zapadá do toho, do toho kontextu vývoja tej civilizácie, tej ľudskej civilizácie, aj keď toto bolo v tomto prípade myslené skôr na to, na to, na to, na to, ruské, na to ruské etnikum. E, takisto ja osobne, osobne súhlasím aj s tým delením tej ľudskej, ľudskej spoločnosti na tých, na tých, povedzme, nadpriemerne inteligentných, na nejakú to elitu a potom 80% tých obyčajných, tých stádovito uvažujúcich, uvažujúcich našich, našich spoločností. E, Marx, Marx sa zase na, na takéto niečo pozeral obdobne, aj keď cez tú prízmu e, toho ekonomického posudzovania vývoja, vývoja, vývoja tej spoločnosti. E, Osobne neviem, či by som súhlasil do nejakej veľkej miery e, s tým, že tie globálne procesy sú globálne riadené toto, toto neviem, či by som si dovolil takýmto spôsobom zadefinovať a ono sa to zjednodušenie vykresluje, že tu je e, niekoľko, niekoľko jednotlivcov e, ekonomicky e, najvplyvnejších v rámci tých globálnych rozmerov, ktorí koordinujú a riadia, riadia tie procesy. Ak máme trošku, trošku času, tak len tak poloúsmevne, ale priznám sa, že častokrát sa nad tým aj zamýšľam. Existuje, existuje aj jeden taký taký, taký prípad, eh, ktorý sa nazýva Golgota, ktorý sa vzťahuje na bývalý sovietský zväz, kde sa, kde sa hovorí o tom, že, eh, že za Andropova došlo k, k, k samotnému, v tomu, že v KGB bola vytvorená istá koncepcia a realizovaná rozpadu Sovietskeho zväzu a likvidácie samotného Sovietskeho, zväzu a toho, a toho socialistického tábora e, s tým účelom, aby keďže ľudia strácali tú dôveru v sovietský zväz a v tie socialistické hodnoty, e, keďže tu bola hrozba nejakej tej jadrovej konfrontácie, aby som to, aby som to skrátil, tak aby prešlo, prešlo isté obdobie akejsi reštaurácie tých kapitalistických vzťahov za tým účelom, aby opäť, opäť, e, opäť ten, tie, to obyvateľstvo bolo získané e, pre, pre tú, tú myšlienku toho, toho veľkého, veľkého Ruska, silného Ruska a tých myšlienok sociálnej spravodlivosti. Čiže takýchto koncepcií rôznych tých elitárskych eh, je naozaj, naozaj viacero a myslím si, že by nebolo, nebolo vedecké, nebolo odborné, keby sme eh, to tu nejak, nejakým si spôsobom začali, začali rozoberať. No, eh, Joško, dovolím si s tebou ostro nesúhlasiť. Tieto dávoelitárne elity, ak to môžem tak nazvať, alebo táto banda tých svetových lichvážov, tak sa schádza v Bildenbergu. Ale e, prejdeme k e, poslednej téme. E, pani Bobošíková tak okomentovala to, čo sa stalo v Českej republike. A vieme, ak si dobre pamätám, tuším, že to bolo v piatok a minulý týždeň, tak v Českej republike bol blackout. A na toto je obrovské množstvo teórií a ja predpokladám, že e, táto, okrem e, toho, že e, mohli to spôsobiť ukrajinské alebo iné, možno izraelské tajné služby, aby si my mohli viac zbraniť na svoje vojny, tak to je jedna z tých teórií, ale viac mi pripada tá, že toto spôsobili v Baltickom mori veterné turbíny, ktoré a cez Nemecko natlačili obrovské množstvo elektrickej energie do e, českých rozvodných sietí, e, ktoré to jednoducho nezniesli. Takže pani e, Bobošíková, príčiny blackoutu v České republike. Dovolím si pár slov k pátečnímu blackoutu. Možná jste si všimli, že vláda okamžitě označila poruchu za čistě technický problém. Podle našich informací a podle našich odborníků to opravdu tak není. Protože data z Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav ukazují, že v pátek mezi 8 a 12 hodinou proudil do České republiky extrémní přetok elektřiny z Německa. A to až 2000 MW. A teď pozor, podle našich informací a podle toho, jak ty systémy fungují, mělo mít Ministerstvo průmyslu a obchodu a i jím řízená ČEPS, ona státní akciová společnost, informace a měli učinit příslušná opatření, aby nedošlo k tomu, jak se říká, technickému problému. Ale místo toho se stalo něco zcela jiného. Ministr průmyslu a obchodu Vlček dříve v dozorčí radě právě oné přenosové E, společnosti ČEPS, tak ten prohlásil, že blackout nesouvisel s přeshraničním tokem elektřiny. To ale není pravda. To je v přímém rozporu s daty z Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav. A já bych chtěla říci, že mlčení není prevence a že v politice stačilo mlčení o takto zásadních událostech, které ovlivňují život občanů celé země a které ovlivňují kritickou infrastrukturu, nikdy nebude mít místo. Neboli, pokud stačilo uspěje, tak samozřejmě bude požadovat nezávislé vyšetření událostí z 2. až 4. července. A to se zapojením nezávislých expertů mimo vládní struktury. Dále budeme požadovat zveřejnění všech interních dokumentů, které se týkaly komunikace mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a převodovou soustavou. A vysvětlení, proč ministr Vlček navzdory své předchozí roli nezajistil krizovou připravenost. Dámy a pánové, my si musíme uvědomit, že pokud dojde k tomu, že Česká republika bude obviněna Evropskou sítí provozovatelů sítí elektrické energie, tak může dojít i k tomu, že budeme muset platit, že postihy budou finanční, že pojišťovny budou muset začít plnit vůči těm podnikům, ve kterých nešel proud a že ty důsledky mohou být opravdu velmi, velmi dalekosáhlé. Takže my uděláme všechno pro to, aby to, co se stalo a to, co je mm, ukazováno jako jakýsi technický problém, rozhodně nespadlo pod koberec, protože je to velmi nebezpečné a ohrožuje to každého z nás. No a ešte jedna zvuková ukážka eh, našich eh, rodákov, ktorí eh, žijú ako vysťahovalci v Španielsku, kde niečo podobné sa stalo, kde rozoberajú teórie E, blackoutu, ktorý e, bol e, na Pirenejskom polostrove, to znamená v Portugalsku, v južnej časti Francúzska a v celom Španělsku. A je to trošku ošemetný, protože těch teorií je poměrně dost a žádná ještě nebyla konkrétně potvrzená. Nicméně na druhou stranu s jejich vyvracením se taky moc nespěchá. Tou první je masivní solární erupce. Zjednodušeně řečeno, sluníčko si pořádně odplivlo a trefilo se někam do prostředka Španělska. Viděl jsem rozhovor s astrofyzikem, který se sluncem zabývá a říká, že taková událost je možná a dokonce se několikrát v minulosti stala, například relativně nedávno v Kanadě. Bohužel podle jeho slov bylo slunko v těchto dnech klidné jako spící miminko, takže tím to asi nebylo. Jako další možná příčina se jeví vzácný atmosférický jev. Taky vám to zní divně, no mě taky, ale jen do chvíle, než se našel člověk, který mi to dokázal vysvětlit. A v tomhle případě děkuju Eleně a jejímu manželovi. Pokusím se vám to popsat tak, jak to chápu já. Představte si vedení velmi vysokého napětí. A když říkám velmi, tak tím myslím fakt hodně. Nějakých 400 kV. V běžné zásuvce máš 220 V. Tady se bavíme o drátu, kde teče 400 000 V. No, u takového vedení v noci klesne teplota, dejme tomu někam až k nule. A ráno na to začne pražit sluníčko a teplota vystoupá na 20 stupňů. Já si nemusím nikomu vysvětlovat tepelnou roztažnost. Ale co to způsobí? Způsobí to to, že to vedení se může rozvibrovat, rozkmitat a to až natolik, že to někde rupne. No a jakmile to rupne, vznikne v tom místě podpětí. Okolní oblasti se snaží vzhledem k propojenosti to podpětí vyrovnat, takže do té díry začne téct mnohem víc proudu. Ale z těch okolních oblastí tam to znamená taky další podpětí. A tady nastupují bezpečnostní mechanismy, které to začnou postupně odstavovat. A viděli jste někdy padat domino? tak tohle energetické domino začalo padat po celém Španělsku a k tomu popadalo i v Portugalsku. A jelikož celá Evropa je vlastně drátama propojená, hrozilo, že bude domino padat i ve Francii. Jenže ve Francii na dispečingu seděl chytrý Frantík, který si řekl, tíru kousnul do bagety a vypnul tu Francii předtím, ještě než to domino dopadalo až k němu. Protože legenda praví o tom, že tímhletím zachránil od blackoutu celý zbytek Evropy. Zdá se vám to uvěřitelné? No mě docela jo, akorát to má jeden malý háček. Ono totiž podle mnohých zdrojů k žádným velkým výkyvům teplot vlastně nedošlo. Takže pojďme na další teorii. Přeskočíme ilumináty, reptiliány a spol a podíváme se na možnost kybernetického útoku. Je to vůbec reálné? No jasně, že jo, protože každá síť a každý systém je napadnutelný a lehce zranitelný. Byli to naštvaní Izraelci nebo všemi nenáviděný Putin? to nikdo neví a ten, kdo to ví, tak ten to zatím říct nechce. Zvláštní ale je, že Španělsko vlastně pro tyhle ten kybernetický útok eh, nemá důkazy. Na druhou stranu tu možnost ale úplně nevyloučilo. A navíc jsem viděl video se Zelenským. Jo, přesně s ním. Voloďa tam totiž mluvil o tom, že Ukrajina má díky válce velké zkušenosti s odhalováním kyberzločinů a nabízel Španělsku své experty na tuto problematiku. Španělský premiér Sanchez taky něco odvykládal na svých tiskovkách a mimo jiné říkal i o tom, že zmizelo 15 GW energie během asi 5 vteřin. A to je taky hodně? No, jen pro představu v tu chvíli těch 15 GW bylo asi 60% celé spotřeby Španělska. Bohužel už nám Pedro ale neřekl, jak k tomu vlastně mohlo dojít a kam se těch 15 GW takhle rychle podělo. Ale když to vezmeme takhle, tak ten prout jen tak přece nezmizí. Ten musí někam odtéct. Nebo musí kopnout zpátky. A když kopne zpátky, tak to musí schořet nějaká trafostanice nebo nějaké jiné zařízení. Pojďme se ale nad tím zamyslet obyčejným selským rozumem, protože těch příčin mohlo být několik a mohlo to sehrát jeden faktor s druhým dohromady. Španělsko fakt válí, co se týče obnovitelných zdrojů, hlavně tedy větrných a mm, slunečních elektráren. Ale problém v tomhle je, že to je dost nestabilní energie. Jinými slovy, když fouká vítr, vyrábí se elektřina. Když vítr přestane foukat, vrtule se přestane točit a ta elektřina se přestane vyrábět téměř okamžitě. A na takovéhle výkyvy ta síť ve Španělsku prostě není pořád stavěná. A přestože Red Electrica, což je společnost, která má tu soustavu pod palcem, hodně investuje do, řekněme, chytrých sítí a do úložišť, tak to pořád ještě nestačí. No a když k tomu přidáme, že španělská rozvodná síť je vlastně poloostrovní, to znamená, že je propojena s mnohem menším množstvím zemí než eh, třeba Česká republika, tak to taky zrovna nepřidá. Logicky se teda nabízí otázka, jestli je možné, že se to bude opakovat. Bohužel musím říct, že ano. A je možné, že by tohle mohlo postihnout celou Evropu? Doufám, že ne, ale možné to je taky. Ale tohle je čistě jenom můj soukromý názor. No dobre, eh, Joško, už nám ostal len čas na rozlúčenie sa s poslucháčmi, tak máš eh, minútu eh, na záver, lebo ty nie si energetik a toto som považoval za potrebné prehrať. Nech sa páči. Jasne, ako hovoríš, nie som energetik, ale naozaj s veľkým záujmom som si aj ja vypočul, vypočul tieto nahrávky a to, to, to, to, to len zdôrazňuje, zdôrazňuje to, že aj s tou našou vedecko-technickou vyspelosťou, informačnou vyspelosťou a podobne technologickou, tak narastá, narastá, narastajú aj tie krí, krízové momenty, tie hrozby a rizika, ktorých zrejme budeme e, v, v blízkej budúcnosti žiaľ, žiaľ svetkami. Ja sa chcem poďakovať, Mirko, tebe za, za myslím si, že veľmi pekný, pekný rozhovor a rozobratie niektorých problémov, ako vždy e, ti ďakujem za, za naozaj priam geniálne poskladanie tých nahrávok, ktoré doplňovali našu, našu reláciu a takisto ďakujem našim poslucháčom za trpezlivosť s nami, za, za pozornosť a teším sa na, na počutie do budúcnosti. Pekný večer prajem všetkým. A ja ďakujem veľmi pekne tebe, Joško, bol si vynikajúcim hostom, dokonca viacerí e, poslucháči e, mi písali, e, vrátane Jozefa z Nemecka, že nechcú sa zapájať, lebo že by to možno aj pokazili. Takže nemali eh, k tomu čo povedať a boli eh, z toho milo prekvapení, eh, že čo všetko sme stihli v tejto relácii rozobrať. Takže lúčim sa s tebou a ďakujem za pozornosť našim poslucháčom. Prajem pekný večer. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.